gyvename šitos aplinkos, šitos ideologijos, šitos minties sukurtoje aplinkoje. Ir nesitapatinti su mintim, kuri yra tavo dalis, yra labai sunku. Bet pabandyti išanalizuoti, ištirti mintį, kuri manyje gyvena ir mane kuria, yra labai svarbu. Tai va, iš esmės šiandien taip ir pabandysiu padaryti. Ištirti mintį, kuri vadinasi krikščionybė, Tai yra nuo maždaug 40 metų prieš Kristų iki 200 metų po Kristaus tą laikotarpį, bet aš nutariau išplėsti ir parodyti tiesiog šaknis, ar geras, nežinau, parodyti šaknis, nes niekas iš niekur neatsiranda, visur yra kažkur tai kažkokia tai pradžia ir viskas nuolat kinta. Kinta santykyje su kažkom tai e, to santykio pasiekmei gimsta vadinamas sinkretizmas. Sinkretizmas tai yra sinchronizacija su kreta. Jeigu pažodžiui, O kita yra religinė prasme, lietuviai turėjo kažkokius tai santykius su Rusija ir tai, ką Rusija įtakojo, gimė Lietuvos tarybų socialistinė respublika, tai buvo sinkretiška valstybė. Neįgimė, sakykime, betonus kažkokiu tai lietuvių idėjų kitam pasauliu, Vytauto Gedimino. Ir gimė to pasaulio, kuris buvo kuriamas rusų. Ir taip atsirado, sakykime, sinkretizmas LTSR. Bet jisai iš niekur neatsirado, tai buvo kažkokių tai jėgų, kažkokių minčių, filosofijų, mokslo ir kitokių sistemų sąlyga. Tai lygiai taip pat ir krikščionybė yra iš esmės sinkretiška. Jis nėra išskirtinė, tokia kaip mes šiandien žinom. Freudinė, junginė, jinai gimė nagrinėjant tą senąjį, kadangi Egipto e, jau tuo laikotarpiu visi įrašai, hierografai buvo iššifruoti, kalba taip pat. Ir to pasiekoje atsirado tyrinėjant pačiam Freudui, visą tą egiptietišką pasaulėžiūrą religiją gimė ir psichoanalizė, kaip va, toks mokslas. Ir ta pati tiek Freudinė, tiek Junginė iš esmės yra paremta e, egiptietiškų pasaulio suvokimu, kuriame įgavus krikščionybę. Todėl aš nueisiu ir į tą egiptietišką pasaulio supratimą, labai stipriai jais. Kas su teologija susidūrės gyvenime, tam bus labai gerai, kas su psichoanalize taip pat gerai, kas studijavimas yra o kas ne, aš tikiuosi padarysiu maksimaliai tai suprantama. Nes iš tikrųjų norisi išanalizuoti tai tiesiog kaip maistą, kurį mes valom, iš ko tas maistas, ta krikščionybė susideda, iš visų sudedamųjų dalių. Ir tai yra ir istorija, ir filosofija, teologija. Tai va tas dalis aš šiandien tiesiog paimsiu ir iš rantės. Trupučiuką galbūt iškirpti nežinojimo, o supratimo lygį, nes yra žinojimas, mes daug žinom, bet labai mažai suprantam. Tai aš tiesiog pabandysiu, kad atsirastų tas supratimas. Ir kaip matot, aš paėmiau du pagrindinius simbolius Egipto ir du pagrindinius simbolius krikščionybės pačiai pradžiai, kad jūs iš karto pamatytumėt, kad iš esmės beveik jokio skirtumo tarp krikščionybės ir tarp egiptietiškos pasaulėje tas nėra. Tik tai kaip tai transformavosi mūsų šio laikybę, tą krikščionybę. Ir dar, kad jūs pajaustumėte tą pasaulį, tą dvasę, aš parsiunčiau filmuką tokį ten filmuke yra atkurta muzika, tai muzikai mažiausiai 3000 metų. Yra vaizdai iš Egipto ir tiesiog prieš pačią pradžią aš tiesiog norėsiu uždėti tą egiptietišką muziką, kurioje yra egiptietiški žodžiai. Egiptietiška muzika, kuriai yra 3000 metų. kultūra centras Perkupyje, kuris po to pajuda į Egiptą, ketvirtą, penktą tūkstantmetį prieš Kristų, tai yra prieš septynis tūkstantmečius, kuriame susikuria unikali kultūra, unikali tuom, kad ją kūrė vyrai. Ir tai yra patriarchalinės kultūros gimimas iš esmės, kaip patoksai. Nes pačioje pradžioje dar buvo ir šventikės, ir vyras, moteris dievas, po to po trupučiu kažalino, šalino, šalino moteris ir liko tik tai vyrai. Ir visa mitologija, visa pasaulėje tai yra grinai vyriška. Ir kaip tai yra tas vyriškas pasaulis jaučiamas, suvokiamas, aš tiesiog papasakosiu tiek terminus, tiek savokas, e, iš kurių, kaip aš sakiau, gimė visas psichoanalizės mokslas. Šiūdinas, būtent Freudui pradėjus daugiau tyrinėti egiptietiškus dalykus. Jeigu žiūrėti tą moterišką pasaulį, kuris buvo atviras ir buvo visos šventyklos integruotas su gamta, su žvaigždžių kūnų judėjimu, tai ten visos patriarchalinėse civilizacijose, patriarchalinėse kultūrose visos šventyklos yra uždaros, išskirtinai uždaros. 100 procentų žmogaus rankų darbas, 0,0 dieviškumo, nes gamta yra dieviška, o visa tai, ką žmogus kuria savo rankom, yra žmogiška jau yra šimtas procentų žmogaus rankų darbas ir tai yra žmogiška miška. Todėl visos jų šventyklos yra vyriškos, atsiribojusios nuo gamtos ir kaip nebūtų keista, jeigu jūs pasižiūrėsite, jos yra visiškai tą pačią žmogų. Jeigu mane paguldytumėt, taip čia jūs pamatytumėt tiek kojas, tiek dubiai, tiek visą pilvą, tiek visą galą. Čia yra visos šventyklos, visi kapai, netgi egiptietiški yra vienas prie vieno žmogaus kūno kapai. Kas ir buvo tikima, čia vadinamas tas animizmas, kad visas pasaulis yra sukurtas Dievo. Ir Dievas yra vienas žmogus, kuriame mes ir esame. Kadangi kūrė žmonės, tai ir Dievą įsivaizduoja žmogiškai. Visą laiką. Dievas, jeigu kurs vargas, tai <laughs> Dievas bus var, kaip varlėlį žiūrint. Jeigu kurs bakterijos, tai bus bakterija. Tai va, jeigu jūs pasižiūrėsite, jūs pamatysite šventyklą, per kurią praeina stuburas, netgi tiesioginė ta žodžio prasme, ir kuri baigia švenčių švenčiausiai, ir to šventų švenčiausiai gyvena Dievas, kurio niekas negali, niekas negali prieiti ir niekas jo nežino, vardo tikrojo. Čia aš kalbu jau vietietiškais terminais, ne krikščioniškais. Dievo vardo absoliučiai niekas nežinojo, išskyrus to šventikus ir Romą. Įdomiausia, tai kad toj kultūrai būdavo, būčiuką daugiau panalizuosiu, yra ką, ba, ir ah, ką yra atitinka mūsų kūną, ba atitinka maždaug sielą ir ah atitinka dvasę. Todėl netgi e, visas tas mokslas labai lengvai išnarplėjimas, kurį labai didelius pinigus kainuoja, kad jūs jį galėtumėt pažinti. Dabar aš tiesiog per 3 minutės, per minutę tą mokslą jums ir paaiškinsiu, kuris vadinasi kabala. Išsiaiškinti, kas tai yra. Tai yra ka, ba ir ah, lach. Tai yra ne kas kita kaip transformuotas ir sukeistas vietomis beje, vėliau aš papasakosiu, šitas pasaulis. <laughs> Čia yra maždaug kūnas, tai tavo išorė, ką mes matome. Čia yra visa ta siela, o vat kuriejas viso šito aplinko yra dvasia. Ir vat visa kabala. Ir tai yra tik tai mokymas apie ką? Kūniškus santykius, ba, sielinius santykius, ah, lah, yra apie dvasinius santykius. Ir jeigu jis mūsų pasaulio supratimą pramušė, jau šimtą kartų savo pramušė Mįslė yra, eh, pramuši eh, ledą, randi sidabrą, pramuši sidabrą, randi auksą. Tai pagal šitą yra eh, ledas kūnas, sidabras tai yra siela ir viščiukas, iš kurio, nu, ta prasme, visą genomą viščiuko informacija, tai yra dvasia, tai yra auksas, tai yra ta esmė. Mane dar labai stebino, kad daugelis žodžių yra labai panašus su mūsų egiptietiškiu. E, kuo daugiau dengai, nes tuo daugiau <laughs> nustendi. Tai ką buvo visi jūs, visi mes? Ką? Va, tai buvo imperatorius, e, faraonas, e, egiptietiškai bitė. Originalo kalba rašas ne faraonas, čia yra graikiškas žodis, o bitė. Originale yra bitė. Ir jeigu jūs norite egiptiečių kalbą perskaityti visą laiką įrašus, kur yra to faraono vardas, Bet tai jūs galite prieiti prie bet kurios kolonos, prie bet kurio įrašo. Ir jeigu jūs pamatysite bitę, sparneliais tokia, ir apačioje tokia kartušė e, įrašą, tai ten yra bitė ir vardas, kas per bitę, kas per pranas, pasislėpęs tenai. Grinai kaip bičių avino taip pat atvaizdas. Ir jeigu mes eisime į mūsų pasaulio žiūrą, jūs pamatysit, kad jau Prūsijos kronikose pirmuose, 14-15 yra legenda padarima apie Vaidavutį ir Prutenį. Ir mes ten randam, kad mūsų visuomenė taip pat buvo sutvarkyta pagal bičių avilio pavyzdį. Pas mus taip pat buvo santvarka kaip pas bičių. Tas ką atitinka psichoanalizai tavo ego, kūnas, nesakykime. Va atitinka tavo super arba antrojo ego, o ah atitinka anch, to pačiu dar atitinka tavo ID tapatumą. Tai tas ego yra lepkalnio viršūnėlė pati, tai ką mes dar matom E, toj poliarkalinė viršūnėlė yra tavo superego, o tai, ko mes nematome, jau yra tavo įgyta patumas. Visa ta gelmė, pati didžiausia dalis. Ir tai labai lengva pamatyti, pavyzdžiui, tu šiandien atrodai šitaip, nes tavo ego tau padiktavo, kad tu turi būti šitaip išsidažęs, šitaip susišukavęs, šitaip nusiskutęs į mazdą, šitaip išsilyginęs. Tai yra tavo ego. O kodėl tu visą šitą darai, mes dažniausiai net nežinom, Tai va, ir yra programų didžiulis rinkinys, pasąmonė vadinamas, tai yra tasai ID tapatumas. Tai va, tas ego sudaro 5 procentai, tai yra sąmonė, 25 procentai yra pasąmonės. Kai egiptiečių pasąmonė iš esmės buvo priešingai. 5 procentai pasąmonės ir 95 procentai sąmonės. Ir labai įdomu, aš tiesiog labai norėčiau perskaityti Jungo tyrimus, kuriuos jis darė Vokietijai, tais nelaimingais 33-44-45 metais apie pasąmonės ir sąmonės santykius ir žmonių, visuomenės, sociumo santykius, sakykime, toj visuomeniai, kuri jau yra iš kartos į kartą, tai yra judėjiška iš esmės visuomenė, dar kitaip žinoma žydiška, jis pasakė, kad pas jų pasąmonės beveik nelikė. <laughs> Kaip pats didžiausias kūrybinis pradas ir yra pas žmogų pasąmonė. E, iš jos mes viską archetipais vaizdiniais traukiam. Ir jeigu tu viską sudėlioji, dar tai nėra iš ko ką traukti. Belieka tik tai užsimti managementą. Aukso taisyklė. Ir jos būdavo statomos po trupučiuką. Ta prasme, šita buvo pirma vieta pastatyta, kaip galva, kaip smegenys. O po to visa kita po trupučiuką buvo auginama. Ir tai tęsdavosi 1600 Bet išvelint tyklą buvo kaip gyvas organizmas. Ir dar vienas iš įdomiausių dalykų, kad Egipte mokslininkai kaip ir nustatė faraonas, kadangi tai buvo va šitą vietą, jisai, jisai buvo kaip dieviškas tarpininkas, kaip įkūnymas dievas. Ir beje, tas žodis mesijas tiesiogiai siejasi, nes mesijah yra krokodilas, egiptiečių kalba. Ir faraoną visą laiką tapdavo krokodilo taukais, kai išvenindavo į faraonas. Ir šitas ir žodis, ir savoka yra kilus nuo žodžio krokodilas, E, tiesioginė ta žodžio mesijas tai yra Kristus graikiškai. Bet pažodžiui, išvertus atgal iš ten, iš kur jis atsirado, tai yra krokodilas. Kadangi tai buvo mesija. Ir e, visa visuomenė susikoncentruodavo į jį kaip į kokią Gregorą, kaip į kokią mintį. Ir jisai buvo kūnas visos šitos visuomenės. Ir va, kiekvienas žmogus, dabar mokslininkai maždaug padarė išvadą, kad visa valstybė, visi žmonės toje valstybėje gamindavo pasakymus. Ir kiekvienas įneždavo tą akmenį. Tai nuo faraono, nuo valstybės dydžio priklausydavo ir piramidės dydis. Kiek būdavo tų sielų, kiek būdavo tiksliau kūnų, ką, tai tiek ir būdavo plytų. Ir dar įdomu tai, kad kai žmogus mirdavo, tiek pas mus čia visuomenė, tiek kitur, tai didžiąją dalį turtų taip pat palikdavo tam pomirtiniam visą pasaulį, kad nereikėtų tam, kad reikėtų tam naujam ateisim taip pat dirbti. Nereikėtų tinginiauti, nieko nereikia. Tai buvo tokie paprotiniai dalykai dvidešim trijų. Ar klausim galima? Dar, dar galima. Nu, ten kiekvienoj šventykloje buvo po Dievą. Ar jie visose buvo skirtingi, ar kiekvienas... O dabar aš ir kalbėsiu, yra impostazė. Impostazė, impostazė tai yra, tu esi savoje aš, savoje to superego impostazė. Tai, ką aš matau, ką aš matau tavo žmonoje taip pat. Labai paprastas pavyzdys, tu iš ryto atsikėlė šiandien, tai yra tavo impostazė. Tu susišukavai, išsiplovai galvą tas neregimas tavo žmogus, tavo ID, manipuliuoja tą išorę. Ir tu esi tik tai išraiška. Tai va, visi tie davai buvo vieno Dievo išraiška. Animizmas, dar kitaip tariant, iš viso nieko nebuvo negyva, kiekvienas daiktas buvo. Aš dabar apie tai ir tiesiog norėsiu visas jų savokas supažinti, visą jų pasaulyje žiūrą egiptiečių, nes be egiptiečių pasaulyje žiūros krikščionybės iš esmės neįmanoma suprasti, nes yra šimtų procentų kopija ir 98 procentai nevykus. Krikščionybė yra girdėtiškos pasaulėlios. Kodėl tai po trupučiuką ir daisime? Tas supratimas, kad Dievas tai buvo trejybė, yra būtent tas egiptietiškos trejybės vadinamas trijadas. Tai yra Amonas, Ra ir Ta, ką ir užrašiau. Amonas, Amunas tarėsi taip pat kitų, kitų, pras, kitų žodžių Amen. Tai ką mes iki pačio žodį vartojame bažnyčiose kaip pamena yra ne kas kita kaip ne tik kad holograma, bet iš esmės agregoras, iš esmės įkūnyjimas to logoso, to žodžio yra amen. Mes iki pat šiol iš esmės vartojam visose bažnyčiose egiptietišką žodį, kuris reiškia tą pirminį dievą, pirmą pradį, kuris atitinka krikščionių dievo tėvą. Tai dievas yra trys - Amonas, Amunas, Ra ir Ta. Krikščionybė tik tai buvo tai, kad buvo trys lygiaverčiai O ten buvo trys skirtingų substancijų. Ir tos skirtingos substancijos tai buvo taip, tas, kas lepia savąjį vardą, savąją esmę, tai yra amūnas, amen. Tas, kas kyla į paviršių, kaip po mintis, yra ra, tas, kas generuoja mintį, ar ne, yra amen, amun. Tas, kas kaip mintis mumise, mūsų galvoje pasireiškia, yra ra, re. O tai, kas yra įkūnyjama, yra ptah. Tai yra egiptietiškas apibrėžimas Dievo. Pas jų buvo panateiz, e, animizmas, netgi panateizmas yra kilęs, kad Dievas yra visur ir visada ir visame kame. Ir jeigu mes tik tai šitą idėją pasakom, mes iš karto atsidurėme egiptietiškai teologijai, nes tada visa tai, kas yra, o visa tai, ką mes matome, yra ta. Krikščionybėje visą tai, ką mes matom, tai kas yra, yra Jėzus. Mes turim Jono Evangeliją, pradžioje buvo žodis, Ta žodis buvo pas Dievą, žodis buvo Dievo, jis buvo pradžiai pas Dievą. Ir ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Dievas teikia jam dvasę be saiko, dvasia teikia gyvybę. Tai turim Dievą, Dievą, Sūnų ir dvasę. Lygiai taip pat pas egiptiečių yra lygiai tos pačios legendos ir lygiai tie patys epitetai. Tai yra, Amonas sako, kad aš esu Ra tėvas, aš pats dar ir iš sūnaus savo. Tuo pačiu, kas tą reiškia pradėti, atidaryti. Tai atitinka visiškai blogosą, krikščionišką Kristų. Ir ta žodis, pavyzdžiui, trys legistos. Yra visos tos legendos padavimas, vienas prie vieno atitinkantis. Ir aš dabar tik tai pasakysiu, vyriškas pasaulis, vyriška sąmonė. Aš tai papasakosiu, kaip nupiešia tą pirmą pradį ir kūrybą. Jeigu pas mus krikščionybė atsirado, kad buvo Dievas, ar ne, buvo žodis ir tada e, viskas tapo kūnu, Tai lygiai tas pats pas jų. Bet aš dabar papasakosiu žodis į žodį, labai gerai, kad vaikų nėra. E, tą legendą padavimą, kurią visi nedrįsta netgi aprašyti. Jos parašyta, kad pasaulį pradėjo būtent tasai Amonas. Tai buvo taip, kadangi pradžiai buvo Dievas ir jisai buvo pats savo ir nieko absoliučiai nebuvo, Tai iš kur galėjo, dabar įsivaizduokit, vyras vienas ir niekur aplink tą vyrą nėra nieko, iš kur gali tada viskas prasidėti. Tai jisai užsiemė paprasčiausiu anonizmu tiesioginė, čia yra egiptiečių legenda, žodis į žodį, ką aš pasakoju. Jisai pradėjo su savo palaimintom rankom, ten taip rašo, pradėjo džiaugtis savimi ir tai buvo labai didelis dieviškas aktas savotiškai. Nu, vyrai iki pačiol tą dažnai <laughs> daro. Bet e, tai, ką toliau darė tas <laughs> dievas, kad pasaulis atsirastų, tai šito vyrai nebedaro jau normalus, dažniausiai daro tokie šiek tiek susitrikusiam e, santykiais, visiškai susitrikusiais moterim. Tai jisai visą tą sėklą susidėjo savo į burną. <laughs> ir tada tai, ką jisai išspjovė iš burnos, kaip žodį, kaip tą, kaip logosą ir tapo kūnu. Taip. <laughs> Tai va čia yra žodis į žodį, taip, egiptietiška legenda apie pasaulio sukūrimą. Ir aš kaip sakiau, mes mastam archetipais. Archetipas tai yra moteris visą laiką turės motiną, turės tenai laiką savo pasąmonį ir tai labai ją veiks ir jinai sapnus ir visą kitą su. Vyras turės visą laiką kažkokį tai didvyrį, karį, dar. Ir tada vyrai savo pasaulėje tai kurs kažkokių didvyrių vyrų pasaulį, moteris kurs kažkokius moteriškus dalykus. Todėl mes labai lengvai atpažįstame egiptietišką pasaulį kaip vyrišką pasaulį. Tai va, čia yra vyriškos pasąmonės pasaulio atsiradimas. Čia buvo protestas vyriškų to, aš apie tą laikotarpį nekalbėsiu, apie matriarchalinę pasaulyje žiūrą aš nekalbėsiu, kuri yra pakankamai tikra ir tai yra realu, nes moteris iš tikrųjų gali vaikų turėti. Tuo tarpu, kai vyrai neturi, tai va tokiam seksualiniam fantazijom ir užsiema. Kai nori pašalinti moterį iš gyvenimo, iš tikrovės, jeigu vyras pašalina iš tikrovės moterį, tada jam nieko kito nebelieka, kaip pačiam save tenkinti visais iškrypti, labiausiai iškrypusiais būdais bet tai, ta prasme, tai yra žiauru, bet tai yra tikra. Mažo to, e, tos apygos, aš visą laiką, kelis kartus sakydavau, kartą per metus, e, kadangi po to bus apie Ozirį legendos, kurios yra viens prie vieno Kristaus legendos, tai yra, kad jis buvo nužudytas ir ten jo žmona iškojo, surinko 13 dalių, šiaip taip, o 14 nerado. Tai 14 tai buvo tas vyriškas daiktas. <laughs> ir kai jinai tą 14 dalį dar surado, tai jinai tapo nešia. Tai čia kita jau legenda atsiradusi vėliau, bet pirminė tai būtent Egipto pagrindas, Egipto teologijos pagrindas, būtent save kūriantis vyras ir kūriantis pasaulį, tai yra vyriškai. Todėl aš sakau, stenkite suprasti ir va tada tu susiduri su archetipais visiškai. Po to, kas atsirado, tai jau yra, kad e, kartą per metus e, jeigu labai įdomi, ypač kai bet žiūri tos e, egiptietiškas freskas, egiptietiškus atvaizdus, sakykime, jame visą laiką bus, nebus to vyrį rozerio, nebus to vyriško daikto. Arba bus tas vyriškas daiktas ir jis ten bus tačias. Ir jis save dažniausiai patį nukreiptas. Dar kita dalis, tai faraonas ir žiniai kartą per metus tą procedūrą viešai atlikdavo pasaulio kūrimo. Taip, <laughs> pasiskaitykite. Kai Nilas pavasarį ištvindavo, visi žiniai, įskaitant faraoną, išeidavo ir visi savo sėklą leisdavo į Nilą, dėl ko Nilas ir patvindavo. Nes jeigu būtų neleidę, tai būtų nevaisinga ta žemė ir be to vyriško apvaisinimo jinai e, nebūtų patvinusi. Jokai jokais, bet tai yra labai rimti dalykai, visiškai surišti su pasąmonė. Po to, po kažkurio tai laiko, vis tiek gimė ir moteris tenai. Ir ta moteris tai buvo vadinama mut arba mat, mat su dviem A ir T. Ir tos dvi plunksnos ant A bendra reikšdavosi teisingumo ir dviejų priešybių jungtis to gėrio ir blogio, tamsos ir dienos. Ir prancūzai veždami, ir anglai puritonai veždami į Angliją, tos įvokdami iš esmės iš Egipto visus jų lobynus, nudaužydavo visus šitos pasididžiavimus šitų faraonų, šitų žinių ir be jų jau veždavo dažniausiai, netgi nugra... ir tu nerodydavo. Tik dabar vat, neseniai, prieš kokius 5-7 metus Britų muziejų viešai pradėjo rodyti visus šitos, ką aš pasakojau. Ir jeigu jūs irgi prieisit, jūs pamatysite, kad toje vietoje yra kilė <laughs> tokia, kas yra tenai ten dažniausiai savo šventomis rankomis faraoną sustatydavo tą daiktą ir prasidėdavo nauji metai pavasarį. <laughs> Pačioje pradžioje Egipte buvo ir moteris kunigės, ir vyrai kunigai. Bet nuo maždaug tos naujosios dinastijos, kurią įkūnijo Ankhtonas, Amenhotepas IV, Amenhotepas IV gyveno maždaug 1300 metai, 1400 metai prieš Kristų. Ir tai būtent buvo tas laikotarpis, kuriame įvyko monoteizmo, pačio gringiausio pasaulyje monoteizmo sukūrimas. Tai yra, kad Dievas jau nebeturėjo nei jokių kitokių formų, kaip kad buvo prie šamaniai kultūrai. Nes kas yra šamanizmas? Tai yra tapatinimas su tam tikra jėga, e, gyvuliška jėga, kuriame kiekviename iš mūsų slypi. Ir tą gyvulišką jėgą mes galim pažadinti, galim įvaldyti, galim suprasti vėl per sapnus, per archetipus ir per visą kitą. Ir tą jėgą dažniausiai ir įkūnydavo ties dievybės, kurios būdavo su žvėrių galvomis. Tai buvo tas pats šamanizmas. Tik tai tiek, kad tai buvo to pačio vieno dievo, tos trejybės persikūnymai, būtent visokių žvėrių, tai yra ta šamaninis dar palikimas. E, vėliau mes tai turime krikščionybėje kaip angelus. Bet anchatomas tai yra pirmoji, grinoji, tai pasakykime, raštuose, raštuose. Nes galbūt buvo ir kitur, bet mes raštuose Egipte. Turime pirmąją grinai monoteizmą, tai yra 9 metais ant Katonos, tai yra 1344 metai prieš Kristų. Jisai pasakė, kad yra tik tai vienas Dievas ir nėra kitų dievų. Jeigu jūs įlyginsit biblinius tekstus, jūs pamatysit, kad visi bibliniai tekstai yra vienas prie vieno ant katono teksto. Uždraudė absoliučiai visus kitus, visus tos pavydalus, išskyrus vieną, tai yra Saulės dievą. Amen. Atoną vienas dievas įvestas. Įdomiai, žiniais būdavo ir ten profesionalai, ir ne, bet viena dalis tai būdavo paprasti tarnautojai, kas trys metai, kas trys mėnesiai tarnaujantys šventykloje. Ir tą senąją pasaulio žiūros ir senąją žinių įtaką, per kurią jie valdė tuos visus Kas svarbiausia, to žemdirbystės senoji pasaulio žiūrė, tai buvo metų virsmas, nes žemdirbėms reikia žinoti tiksliai, kada reikia sėti, kada pjauti reikia, tas būtent gamtos virsmas. Ir vat visos šventyklos buvo surištos su tais gamtos ciklais. Tuo tarpu Anhatonas paėmė ir panaikino absoliučiai viską ir sukūrė unitarinį monoteizmą su vienu dievu. Ir iš esmės pašalina netgi visą šitas gamtos ciklus ir visą kitą palikdamas tik tai vieną dievą. Ir jokių daugiau nieko. Ir tai buvo daroma labai žiauriom priemonėm, pasakykime, galimybę rinktis ir galimybę transformuoti save į tos pasąmoninius dalykus, tos archetipinius dalykus, kurie yra pas mus prigimtiniai. Tai va ta socialinė inžinierija, kuri paremta, kad įsieina įstatymas ir prie įstatymo galima visus pritempti. Pavyzdžiui, žiūrėkit vėl bibliniam, tai yra pasaulyje yra Dievas, kuris vaikšto po sodą ir duoda visiems įstatymus, kurių visi turi laikytis. Pagrindas yra įstatymas, tai yra sistema, prie kurios turi pritarti žmogus. Ir tą sistemą pasako Dievas. Bet iš esmės sako ne Dievas, o arba jo pranašas, arba kažkokia kompanija susijęta su draugu, kurie ir pasakoja, kokie turi būti santykiai, kokia ta turi būti tikrovė. Po to aš vardinsiu, kaip ta tikrovė skambėjo egiptietiškai ir tai buvo pagrindų pagrindas. Nes pagrindinio to žinio tiek veiksmai, tiek netgi titulas, jisai buvo sapnų arba iliuzijų arba vaizdinių kuriejas. Tai visas darbas buvo kurti vaizdinius, kuriuos tu nuleidai taip kaip tam dievui projektui. Sukurti statymus ir tie įstatymai apibrėžia tą tikrovę, kurioje tu turi sutilpti. Tai, kas tavo net netelpa. Jeigu tu netelpi, tai yra prokrustro lova, tokia gal teko kritiką matyti. Tai prokrustro lova yra, kai tave paguldo ir jeigu tu per trumpas tave detempia trupučiuką, tu tuo atveju miršti dažniausiai. Arba jeigu tu per ilgą snautę tai patrumpina šiek tiek, irgi miršti. Tiek apatinė, tiek viršutinė. Įstatymai ir yra sistema. Ir jeigu tu tos sistemos netitinki, tada tavo problema. Ta problema baigėsi dažniausiai savižudybėmis, mirtimi arba labai nerealia agresija. Ir nu, tiesiog mokslininkai pasižiūrėjo ir galbūt netgi, o tą tyrinėjo fenomeną, kad to hekatono metu buvo nepaprasta netolerancija visoj imperijoj tam daugialypiam pasauliui buvo paliktas tiktai vienalytis ir buvo nepaprastai žiaurūs protrūkiai ir nepaprastai greitai žiauriai jis taip pat susidorojo su juo nes žinių lomas buvo pašalintas ir tutanchamono laikais taip pat saulės atvaizdas buvo pašalintas ir tas visas kultas kaip tik tuo laikotarpiu, jeigu mes žiūrėjome, tai yra apie 1300 metai prieš Kristų, žydai taip pat laiko tai savo išėjimo iš Egipto metais. 1302 metai prieš Kristų. Tai aš darau prielaidą, Moze yra Ramošė. Ramošė yra šventasis vanduo. Tas Nilo vanduo, palaimintas vanduo ir Mošė. Mose. Tai yra egiptietiškas žodis. Tai Biblija, judaizmas skaitomas pirmoji monoteistinė religija. Jeigu mes žiūrėsime į tą laikotarpį, visiškai absoliučiai viskas sutampa. Absoliučiai vienas prie vieno. Ir aš darau tokią prielaidą, kad tuo laikotarpiu ir buvo būtent surinkti visi tie likučiai to atomo kulto. Ir e, greičiausiai tokiu būdu jos išvarė iš Egipto. Ir kadangi dar Higgsų valdymas buvo toksai prieš tą laikotarpį, tai e, buvo surinkta visa šita kompanija ir iš, ištarta į dykumą. Ir kadangi, jeigu žiūrėsite Egipto sritis, tai yra, žinot, Afrika ir šiek tiek gabaliukas Arabijos, Toliau buvo šalia Hetitų imperija, kuri ir buvo užkariavusi, vyksai atėjo iš Azijos. Azija tai yra ne ta, kurią mes šiandien suprantam Aziją, nuo Uralo kalnų iki Japonijos. Ne, Azija tai yra regionas konkretus. Tai yra nuo dabartinio Stambulo, nuo Trojos iki maždaug Kipro. Ir vadinamas Ašuba, originalo kalba Ašuba. Vėliau išvirto Jašyje, vėliau Jasirija. O penktam amžiui žodis Azija buvo priimtas visam kontinentui penktam amžiui, tai čia prieš 1500. Bet visus 3-4 tūkstantmečius tai buvo konkretus geografinis regionas. Ir kai sako Azija, iš karto žinokit, kad tai yra indoeuropiečiai. To laikotarpio. Nemaišykit, kad tai buvo kiniečiai kažkokie tai dar kažkas. Tai Hiksai ir buvo tie tikrieji valdytojai, tai iš Azijos, kurie valdė Egiptą. Tai egiptiečiai, kadangi žinių lomas buvo pašalintas iš valdymo, galutinai per tą e, Ankartono kultą, Tai dar pašalino priedo ir Hipsus. Ir aš po to parodysiu žemėlapis, senoji sostinė Hipsų. Iš čia ir išėjo žydai. Ta prasme, viskas identiškai vienas prie vieno sutampa. Mozė, sakykime, gal čia scenarius yra, greičiausiai per čia ir perėjo, nes čia yra toks kaip koralinis rifas labai negiliai ir kaip tik priešai scenarių. Aš įtariu, tai gavo apreiškimą iš Sikamoro krūmo. Sikamoras tai tokia medelis, iš kurio Dievas jam pasirodė. Tai va čia yra Sikamoro krūmas, iš kurio pasirodo Hatar. Hatar deivė, kuri būdavo vaizduojama kaip kalnešė ragais. Ir jinai buvo atsakinga už pavoktą Egipto galybės gražinimą. Vieną iš daugybės funkcijų. Tai susigražinti prarastą galybę. Ir Hatar visą laiką pasirodo taip va, iš Sikamoro kaip ugnies krūmų. Tai jeigu jūs pasižiūrėsit, kur bendravo Mozė su kom, tai yra tas pats Sikamoro krūmas. Jos buvo pagrindinė šventykla, Kanarijos pusiasalį ir kuri gyveno pačioje tamsiausioje vietoje. Irgi buvo paslėpta po šitoje vietoje. Tik tamsoje tos dievybės pasirodė. Ir ta šventykla nustojo veikus apie 1400 metus prieš Kristų. Tai yra tada, kada žydai išėjo iš Egipto. Ir labai, sakau, yra įdomus tie dalykai, kurie tiesiogiai ryšas ir kurių niekas nenori studijuoti. Ir kurių ne tik, kad nori studijuoti, bet iš esmės nenori ir matyti nes tada dingsta originalumas, autentiškumas, kurie reiškiasi didžiu. širdis, ab yra širdis, ra didžioji. Jokūbas, ar ne, sekantis, gavo kitą vardą. Išra Elohim. Tai yra išra Devai. Tai yra ne kas kita kaip e, buferinė, ginamoji zono, atsakinga už gynybinės sistemos, už pamokų dėlų gražinimą, už galios gražinimą. Tai ši čia yra, aš vadinu, pirmoji socialinių inžinierinių, socialinė inžinierija. E, mes esam aplinkybės, pavyzdžiui, e, sovietmečių buvo socialinė inžinierija labai daug kur pritaikyta ir iki pačiol taikoma. Pats stipriausias yra žmogus tada, kada už tave stovi kiti žmonės. Ir jeigu už tavęs nestovės, tu būsi vienas, su tavimi gali labai lengvai susidoroti tai tol, kol tu turi bendruomenę, su tavim susidoroti bus sunku. Ne? Todėl bendruomenės buvo demontuotos visos ir perkeltos į gulagus, tai yra daugiabučius, e, kuriame tu bendruomenės nebeturi, tu iš esmės perkeliamas į gulagą, kuriame su tavim ką nori gali O toliau yra tik fantazijos reikalas. Tai va, tas rusiškas modelis ir būtent buvo irgi dar vienas iš socialinių inžinierijos projektų. Didžiulis socialinis projektas kuriame mes iki pačiol gyvename. Ir nežinau, kada demontuosime, ar pavyks iš viso <laughs> demontuoti. Bet tai yra pirmas socialinis inžinierijos modelis pavykęs pasaulio istorijai, nes aš dabar užrašysiu kitą patį svarbiausią žodį apeigų, tai yra ką aktyvavimas, tai yra ką įjungimas, tai yra apeiga, kuri reiškia dieviškiai žodžiai. Tai ką? Ką? world, žodis, world pasaulis, vardas. Tai yra, kas prieš tavo akis yra nupiešta ir tai, kas įvardinta. Ir per tai, ką aš nupiešiu, kokius vaizdinius tau, tai yra vidumate tau. Aš aktyvuoju tau fantazijas, tau iliuzijas. Aš nupiešiu tau pasaulį. Tai buvo pagrindinis žinių darbas. Kiekviena ta jėga, kiekvienas tas pavydalas buvo atsakingas už tam tikrą pasąmonės e, kertelį, per kurią tu gali iššaukti būsenas emocinis ir visas kitokias. Ir per tai nukreipti visą visuomenę tam tikriems žygiams, tam tikriems dalykams. Ir jeigu ta visuomenė gerai subalansuota, nieko iš esmės keisti ir nebereikia. Reikia tik tai sukurti vardų pasaulį, kuriame patalpini žmogų. Tai yra socialiniai inžinieriai, kurios esmė yra ekranas. Dabar, jeigu jūs pasižiūrėsit į tą socialinį eksperimentą, kaip aš sakau, tą socialinės inžinierijos eksperimentą, tai būtent buvo e, 40 metų jie toj dykumojų vaikščia. Visas pusėsalio plotis yra 100 km. Nuo vidurio vieno iki kito pakraščio yra 50 km atstumas, kaip nuo Klaipėdos iki Rietavo. 40 metų atstumą tą klajojo tenai. 40 metų 50 km. Į vieną pusę 50 į kitą. <laughs> yra visiškas nesupratimas. Ir, bet yra įdomiausiai kas kita, jūs tiksliai visi šitą žinot, bet labai mažai atkreipia dėmesį tai, kad 10 metų svajojo. Ir dabar jūs skaitote pačioje tai Biblijai, kad e, be abejo, ten tas vienas dievas buvo, e, tik tai Araonas su savo žiniais aiškino, kas tikra, kas netikra, ir jie ėjo į pažadėtą žemę. Ta pažadėta žemė buvo moabitų, filistiniečių, hetitiečių e, ir kitokių tenai kitų tautų genčių. Ne jų žemė, o kitų Bet kadangi tai buvo Abraomui pažadėta žemė, teisėtai. Ir Abraomas būtent tasai, kam Dievas pasakė, tu esi teisus mano akise, o pat jie neteisus, nes tu garbini vieną mane, o tie kiti neteisus, nes jie manęs negarbina ir nepažįsta. Todėl tai, ką tu nužudysi, bus tavo. Aš dažnai sakau, tik tai žolės prisirūpis ir dar dozę kokaino susileidus, tu gali prie tokių išvadų prieiti, kad tu Dievo akise esi geresnis, o tavo kaimynas, kuris gyvena kitaip, yra nedoras ir jeigu tu tą nedorą nužudysi žmogų, tai bus tavo žemė. Nu, tai be abejo, jeigu kažkas nors važinės, kodėl aš nevažinėsiu, tai kad jis dar gyvas. Ir tai va čia yra visa ideologija biblyinė. Ir kas įvyksta, žiūrėkit, Mošė, tas dieviškasis ravanduo, kuris ir tekėjo į pažadėtą žemę, rasdamas visą tą išraelį, tai jisai, kai nuėjo į tą pažadėtą žemę, skaitė turbūt išėjimo tą knygą, skaitė E, dešimt Dievo įsakymų, tenai pakartotų įstatymų, ką Dievas pasakė. Kai eisi pažadėtą žemę, nužudysi visus, vyrus, vaikus ir moteris, nepaliksi nei vieno gyvo. Tai yra pirmas genocido vadovėlis pasaulio istorijoje, oficialus genocido vadovėlis yra Biblija. Kur pagal tautinę priklausomybę turi visus žudyti. Arba netautinę priklausomybę, nepriklausai pažadėtai tautai, ir tai ten yra išvardinti, ką žudyti, ir jūs pamatysite, tai yra absoliučiai visi Egipto priešai. Hetitai pirmoji eilėje. Visi Hiksai, e, Hetitai, e, jūrų ten tautelės, asirai, tai yra tos, ką reikia nuo žemės paviršiaus nušluoti, jų neturi likti nei atminimo, nieko. Nes jeigu liks nors vienas ir liks atminimas, tu turėsi bedų Biblijoje parašyti. <laughs> ir dabartiniai filistiniečiai, tai yra palestiniečiai, jie tą prisimena, todėl ten konfliktas iki pačiol, nes jie neižudė visų. Paliko problemą. Liko dar žmonių, kurie atsimenė, kad jos e, liepia tai susižudyti. Ir dabar va, pažiūrėkit, 10 metų tas klajojimas, jie ateina į pažadėtą žemę ir ten sako, tie pirmieji žmogai sugrįžę sako, oi ne, mes negalim ten įžudyti visų, mes per silpni ir panašiai. Ir žinot, kas atsitinka? Sekančią dieną visus tos, kurie atsisakė įžudyti, atrado nubaustus Dievo, nes Dievas taip supyko, kad visi susidrebėjo žemę ir visi buvo užkasti po smėlį. Visi tie, kas atsisakė žudyti žmonių, buvo rasti ir bausti Dievo posmėlius. Taip, čia žodis į žodį, žinokit. Žodis į žodį kartoju. Tai, ką jūs skaitot, tai, ką jūs klausotės kiekvieną sekmanį bažnyčios. Aš žodis į žodį tiesiog kartoju. Tai kas įvyksta, tos užkasa ir lieka vieni vaikai. Lieka tik vieni vaikai, nes tėvai visi tų, kurių atsisakė, buvo užkasti Dievo mėlyje ir liko vaikai ir va tos 40 metų jie ir glūdėjo toj dykumoj. Vaikai. Todėl tai aš ir vadinu tai socialiniu inžinieriniu projektu, nes pavyzdžiui, žiūrėkit, saugumas rusų, spets tarnybos visų pasaulyje neima tos, kurie turėjo tėvus, nes jie yra normalūs. Jų santykis su gyvybė yra aš už gyvybę, ta prasme, aš ne prieš mirtį, o tų, kurie neturėjo tėvų, yra patologiniai. Ta prasme, jiems nužudyti, jie pikti ant viso pasaulio ir jiems nužudyti yra niekas. Ir va dabar ta karta ir buvo auginama tokia, be tėvų dykumoje. Ir dabar dar vienas iš baisiausių socialinių tokių programavimo dalykų. Jūs važiavote į Vilnių ir pamatėte tokį užrašą. Jis tik nevairuokas blaivas. Kas pas jūs galvoja vyksta? Vairuok blaivas, ne? Jeigu ne obolys, vis tiek obolys. <laughs> Jeigu aš sakau, ne obolys. Ne kreušė kokiam nors, ne moteris. Ką jūs norite tą daryti, jūs vis tiek turėsite pradėti nuo vardo, nes tai yra esmė. Neegzistuoja pasąmoniai negrinųjų sąvokų. Todėl, kai jūs bendraujate su vaiku, kuris iki šešių metų yra e, hipnogoginiai būsenai, iki šešių visi vaikai tai yra nesąmonė, pas jų iš viso pasaulio žodelio ne, neegzistuoja. Kai tu tik pradedi sakyti ne, jam iškart noris įrodyti, kad tai yra taip, kad tu klysti, kad šito ne, nėra. Ir jisai tada iš jūsų pastabų tau ir įrodys tai, ką tu sakei. Sakei neliesk, Nesąmonė, nes tu nusišnekėjai. Paukštį padarė ir parodė tau, kad tu nusišnekėjai. Iki šešių metų vaikai tik stebi aplinką. Tai yra nesąmoninga būsena visiškai. Priema visą tai. Visi žino tą dekalogą. Neturėk kitų dievų. Neminėk Dievo vardo greitų. Nemelok. Nežudyk. Jo, ir visur jūs pamatysit, kad tai buvo žiaurus socialinis programavimas, ką tie žmonės išaugę turi daryti. Ir jis niekur pasaulyje didesnių katastrofų humanitarinių. Būtent iš žiaurumo patologiškesnį nerasit kaip krikščionybėje, islame ir judaizme. Tai yra trys labiausiai antihumaniškos pasaulyje žiūro žmonijos istorija. Pagal tą scale, katastrofų lygį, humanitarinių katastrofų lygų, žmogaus gyvybės nevertinimą visiškai. Jūs kitur nepamatysit šito. Nes yra užprogramuota, nuo pat ko mes pirmiausia vaikus išmokinam, dešimties dievo įsakymų. Yra pirmas dalykas, ko mes išmokinam vaikų. Ir po to patys su to visą, visą gyvenimą kovoja. Ir jūs nenugalėsit šitą, nes tai jau nugalėjo jūs. Nebent aiškiai įvardint, kad tai yra žaliosios musmirės, kurios suvalgęs tu tikrai numirsi. Ir dabar, kodėl aš kalbu kaip apie žalios musmirės, jūs pažiūrėkit vėl Bibliją, ką padarė ta išrinktoji tauta, kai jis pažadėta žemė. Patologiškesnio žudimo aš niekur niekada nemačiau ir turbūt vargiai ir be pamatysiu. E, pirmas Jerikonas miestas biuros. Liko tik gyva viena prostitutė, kuri išleido jos per tvorą ten žvalgus. Tai todėl ją paliko gyvą vieną, ten su keliais ar jos giminaičiais. Ir vat parašyta, kai žudė visus vaikus, ta prasme tai, ką vokiečiai aprašo savo tenai, tai kur mes skaitom ten vidujų ką, tai žinokit, nėra ta patologija kaip Biblijoje supras. Mes ten atrandam, kad žudė senelius, žudė moteris, vaikus, maža to, kad visus žudė. Tai dar žudė ir gyvulius, nes tai buvo jau sutepti gyvuliai, nes gyveno su tais nedievo išrinktaisiais. Ir griovė absoliučiai viską taip pat. Ta humanitarinė katastrofa, žmogiškoji katastrofa, kurios išvestinė būtent buvo ambicijos tų žinių sukurti kažkokią tai buferinę karinę zoną tarp hetitų imperijos, fanatikų zoną E, kuri iš esmės jie pastebėjo ant Ankatono kulto. Tai aš įtariu, ta žinių lomas, Ankatono žinių ir tapo tais visais kunigais, levitus, levitais ir visais kitkom. Tai buvo būtent tasai egiptietiškas. O kadangi 90-80 procentų turėjo būti europietiškos kilmės hiksai arba hetitai, europietiškos kilmės, tai mes ir matome, tai atsispindi net ir jų genetikai, genomai. Tai jokių žydų iš viso istorijoje nėra buvę. Tai yra iš esmės apgauti, hiksai ištrinti iš Egipto ir kažkokia dalis tai žinių. Ano, Ankatono kulto žinių. Ir tai buvo buferinės valstybės sukūrimas. Paremtas grinuoju monoteizmu ir va būtent tai to ką. Tai Hakingas netgi iš čia galima sakyti kitas. Tai yra tiesioginė ta žodžio prasme visiškai atjungimas sąmoningos būties Ir todėl iš esmės tai yra pirmas pavykęs socialinis inžinierinis projektas, į kurį labai stipriai ir niekas nenori, kad tyrinėtume. Antras sėkminga yra tai būtent ta romėniškai krikščionybė, į kurios taip pat eisim. Ryšių prie švelnesnių dalykų, nueisim nuo to, samas man visą laiką sukrečia labai stipriai. Tai, e, sako, kad filosofija gimė Graikijai, tai bet visgi filosofija tai buvo kaip išvestinė žinių, kurie buvo Egipte, tai buvo arba religija arba politika ir kai negalėdavo atsakyt religiniais terminais arba politiniais terminais tada teologai naudojo sąvoką kurią mes šiandien vadinam filosofija ir ta filosofija visa būdavo apibrėžiama labai įdomiais žodžiais tai yra tas moteriškas motiniškas principas išlikęs aš kiek spėju iš matriarchato kuris reiškėsi motina ir dabar ta deivė mat ka va va abra širdis tai yra tas postulatas, kurį mes jaučiame ir kuris iš esmės mumis valdo. Širdis pagal tą tai yra tie pojūčiai, per pojūčius jisai kalba, kuloja save. Ma, ma atitinka mūsų žodį matas, matavimas. Ir motina to pačiu. Ma buvo deivė, kuri vaikščiojo visą laiką su plunksnu. Tai yra motina. Ir tas mat, matos, matas yra nekas kita, kaip čia yra, kai žmogus miršta, jisai pakliūna į vietą, kuriame yra sveriami jo gyvenimo darbai, jo gyvenimo žodžiai, logosai netgi mintis, ab, yra sveriama. Ir sveriama koja būtent sumas, plunksna. Dedant konkreties e, savo širdį su visais darbais, su tavo poelgiais, yra kitus valstyklių bus ir čia ta krikščioniškas valstyklių sistema, kad bus pasvertas kiekvienas tavo darbas, ką mes krikščionybė turi, yra paimta viskas šimtų procentų iš egiptietiškos. Ir tai yra ta plunksna. Ir jeigu tavo širdis sunkesnė negu šita plunksna, tai tada būdavo koks krokodilas, kuris tave sudraskydavo. Ir tu nebe ką, nebeišeidavo į dangų, į tas žvaigždės. Antrajame prisikėlime nebegalėsi. Bet tai buvo mats. Ir tai va tasai kitas pradas, kuris pas mus išliko irgi, sakau, labai sėjęs, aš tas kalbas kaip žiūrėjau mūsų. Kas iš ko kopijavo, tai man labai neaišku. Bet čia labai didelis mokslinis darbas. Bet kadangi, jeigu žiūrėti e, Vinčos, Vinčos ir Bojano Vinčos kultūros yra tokios, tai jos yra 6-7 e, tūkstantmečiai prieš Kristų, egiptietiška kultūra, ir jos yra mūsų žemės, tos armatijos senos žemės. O egiptietiška kultūra 3000 metai prieš Kristų, mūsų yra 3000 senesnė. Tai teoriškai labai didelė tikimybė ir kadangi jie yra indoeuropiečiai, tie atėję e, apie 3000 konfliktuosis su savo žemdirbyste, tai labai didelė tikimybė, kad jie iš mūsų kai kurios terminus perimim, kai kurios mes perimim tos žodžius, kai kurios. Principas yra filosofijos maždaug atitikmo. Nes dabartinė filosofija dažniausiai yra nekas kita kaip politika arba teologija. O filosofija tai yra veiksmas, konkretus veiksmas. Sofizmas taip yra pokalbė. Ir vėl pas mus yra visos savokos dažniausiai sumaišytos, nes tai yra veiksmas, tai yra matas, Tai yra tai, ką tu gali pasverti, tai, ką tu gali pamatuoti. Gyvuose žmonėse, jeigu žiūrėt pagal gailiškumą, ah, ba ir ab, kuris išvirto vėliau kitose kalbose kaip kabala, tai tikrovė įvyktų netiesioginiais dalykais, per netiesioginius dalykus, per magiją, tai vat netgi tas žodis ma ir gyja, tai yra būtent tas ryšys, ta tavo va, ką yra tavo kūnas, bet jeigu aš nupiešiu va, Tai yra dvasinis sielos atvaizdas, kai tu jį maitini savo gyvenimą. Ir faraonas ir buvo netgi kanibalistinis himnas toksai, kur rašydavo, kad faraonas viską suvalgo, kaip ta gyvoji siela, visų kitų, skaitant dievų sielą ir jisai tampa nemirtingu, nes tame laikotarpį jisai įkūnija visus žmonės. Ir vat, vėliau tai iškilo kitose kultūrose kaip maritrėjos atvaizdas, tas pats mesijo atvaizdas. Tai yra maritrė, tas, kas įkūnija visų žmonių mintis. Ir tas, kas įkūnė, jis geriausiai transformuoja, perteikia, atspindi. Bet visi žmonės į jį įsijungia. Ir su juo miršta kažkoks tai reiškinys. Tol, kol jo nėra, žmonės santykiauja per meditacijas, per modas, bet tik tai nupiešiai tą vaizdą ir tu pagal tą vaizdą tada pradedi kurti save. Ir jeigu aš tą vaizdą nupiešiau Jėzus Kristus, tu jį kursi savį, tu jį ieškosi jame. Ir jeigu aš sukūriau, sakykime, faraonas kaip atvaizdas, tu kursi Mariją kaip atvaizdas, tu kursi E, lietuvis taip pat, tu jų kursi, rusas taip pat, tu jų kursi. Tu jį maitinsi ir jis tave suvalgys, iš tavęs nieko vyks, nes tu gyvensi ne savo gyvenimą, o to ba. Tu visą savo ką atiduosi, kūną visą savo atiduosi tam dvasiai, kuri nesi tu. Ir tai vadinasi heha. Tas kūnas, kuris mūsų valgo. Iš esmės ne mes Jėzaus kūną, bet mūsų Jėzaus, mūsų Jėzaus kūnas valgo. Tai yra jūs, jūsų valgo jisai. Tai yra kanibalizmas jūsų asmeninio gyvenimo, nes jūs nenorit būti save panašus, jūs norit būti panašus į Jėzų. Jūs savo dieviškumą atiduodate tam, ką jums nupiešė tikrovė. Ir tai yra heka. Tai yra netiesiogiai iš visą tai išaukų ir tai vadinamas vėliau išvirto kaip šventas sakramentas, šventoji sakramentų, šventoji mintis. Tai yra mintis, kuris jūs suvartoja, tiesiog ne to žodžio prasme. Ne jūs ją, ja, nes jūs atiduodat visą savo gyvybę. Tai yra visa choras nešantis akis. Ah, faraonas tai yra ta visų jėgų jėga. Tai yra ta mintis, yra visų jėgų jėga. Ir mums tai yra parodoma akivaizdžiai, kad ta jėga yra visų jėgų jėga. Tai jeigu tu jai neatiduosi savo jėgų, jinai nebus tada visų jėgų jėga. Labai paprasta. Tada tu pradėsi būti Dievu. Ir kas baisiausia, tai kad, kaip sakiau, vyriškam pasauliu mes matom vyriškas žvėgynas. Nu, pavyzdžiui, jūs paimkite tą pačią trybę Monos Ram ir Pach yra vyriška dievybė. Ir ta vyriška dievybė išspjauna pasaulį iš savęs. Tai yra visiškas moters kaip po būtybės pašalinimas iš tikrovės. Tai nėra, moters nėra, moters nėra dieviška. Moteris yra kažkur tai šonas, kažkoks tai priedėlis prie viso šito pasaulio, kėdė. Tai yra daiktas. Tokio pasityčiajimo iš moters. Aš nesu pasaulio istorijoje matęs kaip paskutinius 3000 metų. Ta prasme, jūs esate visos išjungtos iš gyvenimo. Sėdat, jūs matot vyrą dievą. Ne? Net ir dabar jūs nueinat į bažnyčią ir jūs matot Dievo tėvą, Dievo sūnų, Dievo aš. Marija nėra Dievas. Nes tą Dievo, tą jėgą kūrė vyrai. Ir Egipte parašyta, kad moteris turi būti išjungtas iš viso. Taip, egiptietiškai literatūrai jau trečiam tūkstantmetį, antram tūkstantmetį prieš Kristų yra parašyta, kad moteris turi būti visur išjungtas. Nes ir jūs dabar kiekviena iš jūsų esat uždaryta atominė elektrinė. Nes jūs visą šitą kultūrą, civilizaciją ir sukūrėte ne vyrai. Ir tai, ką jūs turite kiekvieną dieną ant kelių, bobžyciai žiūrėti, ir ką jūs turite garbinti, vyrą. Ir aš jūs suvalgau kaip vyras, todėl jūs apsirengėt baltą mirties spalvą ir bažnyčiai, kai moteris ateina, nu, balta yra mirties spalva, o juoda yra gyvybės, nes tai yra žemės. Visos moteris miršta tam. Jo, visa visuomenė gaunasi visiškam disbalansui. Viskas apkeista. Ir egiptietiškam pasauliu mes iš karto pamatom saulę vyras, dangus moteris, nebo netgi senąją kalbą egiptiečiam. Bet tas mėnulis ir e, saulė buvo aspektai horo, to paukščio, šventosios dvasios, ra, horas. Oras pas mus beje labai įdomu irgi išliko. Tai tas e, horas yra piešiamas su dviem akim. Viena pusė dangum, kai skrenda, yra viena, todėl akis būna balta. Jeigu jūs nueisite Egipte kur nors pasižiūrėti, jūs tikrai pamatysit, atkreipkite dėmesį, sako, viena akis bus balta, o kita bus juoda. Nes tada, kai jisai apsisuka sugrįžti, būna naktis. Todėl viena akis balta, kita juoda. Pasaulis buvo visiškai apverstas aukštinkojim, tu vyrai pradėjo gimdyti, tai yra Dievas gimdo. Jis yra visiškas absur, absurdo absurdas. Nesąmonė, nesąmonė. Nega, vyras negali savo į burną prisivaręs gimdyti vaikų. Negali. Iš krypelių pabūti tokį mirką. Nes ta krikščionybė, kurią mes žinom, yra lygiai tokia pat iš krypelių religija. Nes mes neturim tos krikščionybės pirmosios, kuri buvo sukurta. Mes neturim tos krikščionybės, nes pirmoji krikščionybė ir buvo bandymas atstatyti tą pusiausvyrą. Bandymas. Nesėkmingas, bet bandymas. E, ir dabar jūs einate ant kelių, klaupėtės prieš vyrišką atvaizdą. Ir kai jūs nueinate ten, jūs maitinate makaronų kabinimą savo gyvenimą. Ir tol, kol jūs maitinsit, tol aš būsiu stiprus. Dabar aš papasakoju apie Egiptą ir apie tas triadų. Ta pradžia, vėliau tik tai sugėrė iš esmės krikščionybę. Dabar aš prieisiu prie kitų pasaulyje žiūrų, kadangi krikščionybė yra sinkretizmas, kaip aš sakiau, tai yra visų patriarchalinių pasaulyje žiūrų ekstraktas, rinkinys labiausiai vyriškų dalykų, kokiu tik tai gali būti. Tai jeigu dar kitose vis tiek buvo, kad pavyzdžiui tas mato principas vis tiek buvo moteriškas, tai yra moteris vertinama, tai tas dar buvo išlikęs. Mat, tai jau pas mus žodis armata, irgi tiesiogiai kažkaip tai rišasi su tuo. Liko turėjo taikelis Armatas. Ir mūsų valstybės pavadinimas iki krikščionybės buvo taip pat Sarmatija. Taip pat krikščionybės atėjimo buvo Sarmatija. Ir tai būtent buvo labai įdomu, kad jūs visur galite pasižiūrėti, tiek Herodoto, tiek Tolinėjos rašo Sarmatai valdomi moterų. Tie vat, visi juokiasi, kad jie dar valdomi moterų, bet kadangi žiūri ir archeologiją, mūsų seniausia. Bet yra didžiausia bėda, kad tas pasaulis, tie visi aktivatoriai, yra būtent vyriški, visi apibrėžimai, visa, ir jos kopijuoja vyrus, jos tokios pusiau moteris. Jos tengiasi būti e, vyrais vis tiek, pasižiūrėkit, jos atrodo kaip vyrai, nes vyrai kitaip nepriims moteriškos moters. Kas ir išliko? Visos tos savokos apie tą šventyklą kaip žmogus, kaip žmogaus atvaizdas, kaip kiekvienas iš jūsų esate tos bogžycijos narys, tos šventyklos, Tai yra būtent gimusi Egipte, kurios viršūnė buvo faraonas, šiai dienai, sakykime, Jėzus Kristus, arba Mahomedas, arba Buda. Aš netgi budizmą priskiriu prie šitos religijos. Netgi budizmas papuola į šitą kategoriją. Nes ten, kur vyrai kūrė, ten tik vyrus rasit. Ir ten rasit tik tai vyrišką. Zoroastrizmas yra taip pat vyriškas. Jūs labai lengvai atpažinsit. Iš karto. Jeigu tai kūrė vyrai, tai mes matysim gimdantį dievą, saulę kaip vyrą, viskas visur pozicijose tik tai vyrai. O čia yra genetiniam lygiai užkoduota ir mes nieko vis tiek nueisim. X e yra 1600 genų, o Y 205. 1600 genų ir 200 rezultatai pas moterų pilkosios smegenų masės, tai yra neuronų, yra 20-25 procentai daugiau negu pas vyrų. Kraujotaka susiderina taip, kad smegenys funkcionuoja 40 procentų efektyviau negu pas vyrų. Bet čia yra kitas, čia moterų kerštas, moterų keršto pasiekmei dėl to, kad mes jas iš esmės visas esame išprievartavę ir išjungę, jos mus išjungia daug greičiau. Bet čia yra pasiekmė. Ir tai yra garantuota todėl, kad jūs santykiaujate su moterim taip, kaip yra vyriškas pasaulis. Ir kiekviena moteris išjungta atominę elektrinę ir tu nuo radiacijos miršti labai greitai. Todėl, kad tu kopijuoji tą vyrišką, demonišką, va tas amonas, monai pas mus visą oras, visas šitas, jo viskas labai ryšasi. Tai yra būtent monai. Tai yra ir va, vyro abstrakcinis mąstymas labai gerai išvystytas, bet abstrakcija tai nėra tikrovė. Aš galiu diskutuoti, koks paskutinis skaičius matematiniai eilutė, kiek angelų telpa ant adatos galūnės kokios nors. Čia yra emocijų moterų, aš apie tai nepakalbėsiu. Todėl, kad pas esame galų iš tikrųjų realiai daugiau. Ir pas ją išvystytas praktinis mąstymas. Ir todėl mes visi bėgam. Ir va to materialiniai kultūrai tikras centras bus visą laiką šeima. Ką aš noriu tą daryti, tai bus šeima. Vyriškose kultūrose mes atrasim religiją, Jėzus Kristus, žalgeris, kova už taiką. Pagrindinis iš esmės visos tos savokos, mistinės savokos, kurios buvo pradžioje jaugusios iš šamanizmo į tą šamanių galių pasamoniniam lygiai išaukimą per tam tikrus įvaizdžius, per tam tikrus vaizdinius, kuriuos aš nupiešiu. Ir iš esmės aš juos uždarau jums visuose tuose vaizdiniuose tai visos vyriškos religijos tokios ir yra skaitant budizmą tiktai tiek kad yra kas yra religija yra atsakymas kaip gyventi tai jeigu ta tikrovė atsakoma kažkaip kažkokiu tai būdu nieko nereikia keisti bet jeigu jau nebeatsakoma tai be abejo reikia keisti ir žiauriausia tai kad kaip visa va ta patriarchalinė išplito tikrovė pasaulyje visas pasaulis nebeatlaiko frakcijų čia tas pats kas pavyzdžiui aš kaip pasakyčiau aš pakėlęs taurę e, su vynu, jeigu ją paleisim, jis kils į dangų, nes taurė yra šventas vynas. Bet taurė nukrenta. Bet ne, aš tiksliai žinau, kad iš galbūt xx milijonų kartų jinai vis tiek iš, ir aš galiu žaisti tai. Duokit man tik tai pažaisti. ir va, to, kai pamatai, kad prie matematinės tikrovės ta tikrovė nebepritampa, tai tada tikrovė tave kaip reiškinį atmeta. Todėl mūsų tikrovė kaip reiškinį pradėjo atmetinėti buksuodamas visom ekologiniam įmanomam problemam. Nes mes tikrovę pavarnėm ir tol, kol ta tikrovė nebuvo užvaldyta visiškai patriarchalinė religija, dar kažkiek tai tempė. Bet kai dabar mes vyrai pilnai užvaldėm, tikrovė žmonija kaip reiškinį pradėjo. Bet tai yra išvestinė. Išvestinė tam tikrų istorinių dalykų. Ir netgi tas ank, tai yra nekas kita kaip tie trys pradai, ant kurių ir ta kuriama tikrovė. Ir tai yra tos trys abstrakcijos iš esmės, kurias tu maitini tavo gyvenime. Ir tas ženklas labai iki pačio vartojimas. Ir tai yra tavo siela, tavo dvasia, prie kurios tu ir numiršti. Tiesioginio žodžio tu pamatęs tą atvaizdą, tu pats save nukryžiuoji. Tave nukryžiuoji iš esmės. Ir ta monstracija yra tai, kas tave suvalgo. Tai va, mano ateizmas antkatoliškas jis pašalino moteriškąją būti visiškai, nors jisai bandė savo nefertytę žmoną įvardinti kaip deivę taip pat. Bandė bet sąmonė vis tiek buvo vyras. Šitą dalyką pašalinus atsirado krikščionybė. Dabar apie Zoroastrą šiek tiek, Ahura Mazda ir transcendentinį universalų dievą. Nes krikščionybė, tokia kokią mes šiandien žinom, tai yra mitraizmas. Žodis maitrė yra kilęs iš žodžio mitra. Pas mus dar išliko žodis mitrus. Šitas kultas vėliau gina kaip Deus Solinikus. Tai yra nenugalimos saulės kultas. Imperatoriaus titulas buvo Mitraizmas originalė tai gimė Persijos teritorijai ir Persijos teritorijai apie 1500-2000 metus prieš Kristų. Kaip tik to laikotarpiu, kai indoeuropiečių kariai, tai yra tai sarmatiškiai, heditiškiai kariai, veržėsi. Čia aš, kaip pasakojau, patriarchate buvo daug patystė, e, bet daug patystė kitokia, negu kad aš norėčiau. Tai yra moteris vyrus rinkdavosi ir tuos netikusius ištremdavo į Baltarusiją arba į Leningradą arba į Hadą, Hadą, visą į vieną pusę jo. Gėdos vieta, pažodžiui, nadas. E, tai kaip Indijai dabar mergaitė žudo, ir krikščionybėje taip pat buvo ankstyvoje, tenai ne ankstyvoje viduramžiškais. Lygiai taip pat vyrus rinkinėdavo, ką palikti, ko nepalikti. Nes gerų vyrų mažai, alkoholikų labai daug ir vietoj šeimos mes turime invalidų draugijas. Nes šeima tai yra emociniai ir ekonominiai santykiai, iš tikrųjų, e, jeigu žiūrėti iš sisteminės pusės. O jeigu jūs pasižiūrėsite tik iš emocinės, tai yra vieno elemento trūksta bet aš einu link mitraizmo tada šiek tiek. Mitraizmas e, savo šaknimis buvo įaugęs į zoroastrizmą. Zoroastrizmas tai buvo e, originalė visgi rašosi žara užtra, žara ir aušra pas mus. Ir būtent vėl abstrakcijos, kurios buvo paverstos tikrovę mūsų mintyse, be abejo jos e, ir bet kuriu atveju prigimtinės, archetipinės. Ir buvo įvardinta, kad nieko kaip tikresnė nėra, čia Zarostras įvardino, kad yra tik tai drauga, arta ir maina tarp tų dviejų principų. Drauga tai yra draugystė su tamsa, tai yra su naktim, arta tai yra su šviesa. Ir imperatorius, valdovas, tas vyras būdavo artos, draugas negaliu pasakyti <laughs> dabar jau, bet artos bičiulis, taip sakykime. Tai yra, ir jame taip pat būdavo įkūnyma visą valstybę, tai aš nežinau, kas iš ko kilo. Man taip sakau įdomu, kad tam trikampyje, maždaug nuo Anatolijos, bet tai būtent iš tų brokotų vyrų tos teritorijos kur kažkokią tai dalį tų brokuotų vyrų išsiųsdavo kaip karius pasiimt kitų genčių kultūrų moteris ir be abejo kaip pasekmė mentalinis skriaudimas tokių vyrų jisai gimė protesto formomis kurioje moterys buvo visos visiškai uždarytos atominės elektrinės ir skleidžia dabar tik radiaciją aplinkui pakankamai destruktyvią bet tai yra mūsų problema nes mes pastatėm jus ir todėl aš visąlaik sakau šimtu procentų vyrų neturi likt nes tiktai jūs tą galit Nes vienintelis, kas realų produktą sukuria, tai yra moteris ir tai yra vaikai. Ir mums reikia tik tai, kad pasaulį pakeistume 25 metų. Nes jūs galite išauginti naują kartą, visiškai kitokią. Pergrodamas visą tą nesąmonę, kurią mes sukūrėme. Ir kurioje iš esmės jūs buvo mūsų vaikiško ambicijų naikintas. Pavirstas daiktais, kur netgi invalidai vyrai, ta prasme alkoholikai ir dar kitokie, bet be abejo iš sistemos išvestinio irgi gaudavo moterį kankinti. Au, ahūra ir maštą aug, auga ir mašta. Auga e, šviesa ir mašta tamsa. Arba priešingai, auga tamsa ir mašta šviesa. Nieko nėra pastovesnė kaip maina tarp tų dviejų. Čia originalo kalba aš viską. Auga mašta, e, drauga arta ir maina ir žara užtra. Kadangi gimininga mūsų kalba pati seniausia, kaip aš minėjau, nes mes vėliausiai priėmėm tą graikišką, egiptietišką, krikščionišką žodyną, mes jo iš viso neturėjom, nes Biblija buvo tik kaip prieš 20 metų pilnai išvesta lietuvių kalba, tai mes galime būti dėkingi. Ir todėl lietuvių kalba yra labiausiai matriarchalinė kalba pasaulyje, gyva kalba. Todėl, jeigu moteris bandys kažką kažkur kažkada tai atstatinėti, tai su mūsų kalba labai lengvai atras visus raktus, nes kalba tai yra veiksmų rinkinys, ne mirusių daiktų, o veiksmų rinkinys su tikrove. Todėl šita matriarchalinė kalba yra išlaikiusi tą senąjį matriarchalinį santykį su tikrove. Mitraizme, tuo tarpu be abejo vėl iš karto mes atrandam vyriškus dalykus. E, valdovas tai yra šviesos principas ir ten mes atrandam vėl visokius dalybas tikrovės į skaičius matematinius kurių visą laiką atsiranda priešybės kažkokios penki e, kažkokie tai dalykai ir penki prieš priešus. Dievas pradeda taip pat gyvenimą kurti kaip matomą pasaulį, kuriame šviesa yra paslėpta ir o tas, kas yra sukurta, tai yra kas maštai, kas mažėja. Tu nuo pat kūrybos, tu pradžioje dar pilve augai kažkiek, po to tu mažėjai. Tavo lastelėmis mažiau, mažiau, mažiau, mažiau, galiausiai tų lastelių iš viso nebelieka. Tu sumažėjai iki nieko. Tai buvo mitraizmas, mitraizmo esmė, zarostizmo ir buvo, kad yra tasai dvigubas pasaulis dienos ir nakties viena auga, o kita mažėja. Kadangi šviesa yra dieviškas principas, pasaulės principas, tai pasaulį atėjęs tas kūnas, ta šviesa, kuria save ir vieną gražią dieną mums nebereikės kurti, nes ateis maritrėja, kuri ir įkūnis tą atpirkimą, tobulą žmogaus susijungimą. Čia vat yra vėl iš vyriškos pasąmonės išvestinė jeigu aš pastoju save tenkinu visais įmanomais iškrypusiais būdais e, ir kuriu pasaulį tai patenkinęs, tai turi vis tiek kažkokią vieną gražią dieną kažkas ateiti ir išlaisvinti pasaulį nuo to iškrypimo. Ir tai yra pasąmoniai programuota pas kiekvieną vyrą, nes tu vis tiek suvoki, kad pasaulyje kažko trūksta. Ir visi bijo pasakyti, taip trūksta moters. Nes tada reikės moterį iškelti tą dieviškumą, į tą prarastą dieviškumą, iš kurių mes pavogame iš jos. Tai vat, apie manitilizmą, mitraizmą iš esmės yra lygiai tas pats, tik tai tiek, kad buvo dar labiau konceptualizuota gal į dvi pagrindinės jėgas tarpusavį kovojančias ir į kūną kaip į iš esmės kažkokį tai saulės šviesos hipostazę, kuri vieną gražią dieną vis tiek sukurs save tokią, kad nebereikės mirti. Kažkas tai ateis. Ir tai buvo mitros įkūnymas, maritrėja. Ta maritrėjos idėja irgi nelabai daug kom skiriasi. Vis tiek savotiškai monoteizmas. Ašūrai, Artis, Ašas, Aš netgi yra surištami. Mitra yra Varūnos atitikmo, taip pat graikų kultūrai. Mitrėja, kuri vyrauja visose vyriškose, absoliučiai visose vyriškose pasaulyje žiūrėse. Kokiais beizmais. Tai aš ir sakau, budizmas. Gavosi, visi kalba apie, kad vieną gražią dieną kažkas ateis ir išgelbės visą pasaulį. Nuo tos nesąmonės, kur ten prisivarai savo į burną ir gimsta pasaulis. Tokia yra mitologija, tokie yra archetipai to nori, nenori, bėk nuo jų, bet taip gausis. Tas mitra ateina e, ir va tas gulius, e, kurį jis nužudo, simbolizavo tą tamsą, va saulė yra vyras, mėnulis yra moteris, ir vis tiek ateis kažkoks tai vyras, kuris sujungs, sunaikins tą nuolatinį kitimo procesą ir tada kist nebereikės nieko. Tai yra politrėjas idėja. Ir jinai lygiai taip pat greitai budizmas ją perėmė. Apie Ozilį dar nepapasakoju. Šiaip su ežeras labai ryšas. Ir ožis ten, tai bet tai ryšasi, žinokite, tai, tai tiesiog ir mitra. Ožis tai buvo būtent irgi tas įkūnymas, kuris buvo perkūnytas, numiręs ir prikeltas. Kad visos maritrėjos miršta ir visos prisikelia amžinam gyvenimui. Čia aš kalbu apie laikotarpį krikščionybės. Tai e, Egipte tas mirštantis ir prisikeliantis buvo Ozeris. Mitra buvo persų kultūrai, e, Ozeris egiptietiškai kultūrai, tas mirimas būdavo pavasarį arba žiemą ir gimimas būdavo dažniausiai, jeigu mitraizmą žiūrėti, tai gruodžio 25-24. Tai yra tas trumpiausias laikotarpis, kada saulė pasislepia ir kada saulė pradeda vėl atsiradinėti. Tas vaisingas laikotarpis tai būdavo prisikelimas. O jau jisai vaisindavo žemę pavasarį. Tai būdavo naujai metai, nes tada žemė būdavo čia iš viso nuima kartanio laikų išlikę. Romėnai, kur buvo pagrindinės turtas šnetikos? Tai buvo karibus turtas. Tai buvo karių kultas litvaizmų Romos imperijai. Ir tai buvo antras socialinis eksperimentas, bandant sukurti religiją, nes romėnai sunaikinę galus, sunaikinę dakus, pažadino visą tą sarmatiją šitoje teritorijoje, iš kurios baltų judėjimas naikino visą Romos imperiją. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, yra grinai ten, kur buvo legionai, kurie buvo iš Persijos dažniausiai samdiniai, arba iš Egipto didžioji dalis Afrikos, kur egiptietiška pasaulėžiūra ir persiška. Mitraizmas buvo romėniškas kultas, su nenugalimos saulės, su tos, kuris ateina sunaikino blogį. Ir, pavyzdžiui, mitraizme saulė ir mėnulis, tai buvo įsivaizduojama, kad dieną saulė spinduliuoja lašelius, kurių prisipildo visa žemė. Ir naktį tie lašeliai po trupučiuką garuoja ir tai užsipildo ir tai virsta mėnuliu. Po to tas mėnulis virsta saulė ir vėl išgaruoja tos lašelius į žemę. Tai buvo kaip dvasiniai dalykai. Tas mitra, tas dievas įkūnydavo tą apjungimą, kada nebereikės skirtimo ir viduje visą tai įvyksta tasai susijungimas. Tai va čia yra tas pats ir mitraizmas, ir kariniai. Ir kadangi tai buvo monoteizmas, monoteizmas be abejo, kaip aš sakiau, labai netolerantiškas iš karto pasidaro bet kuriai tikrovai. Nes tikrovė tada, kai daugis nebegali būti, jinai turi būti kaip vienis. O tas vienis yra apibrėžiamas atvaizde, tai va, kurią tu maitini. Ir tada nu, pas žmogaus pasąmonę taip veikia, tu nubrėžiai tą atvaizdą ir visi stengsis už tą atvaizdą mirti ir gyventi. Tie, kurie nenorės numirti ir gyventi, atras užkastus pasmėgių ir pasakys, tai buvo Dievo darbas. Pat socialinė inžinierija. Žiūri. Ir čia buvo mitraizmas išplitęs. Ta vyriška pasaulė žiūra, kuri buvo kuriama, yra taip kaip šamanė, yra pasamoninė. Sakykime, tos afrikiečių, australiečių kultūros centrinės yra tapačios, nes tai yra žmogaus tapatinimas su gaivališkos gamtos jėgom kažkokios, kurios buvo transformuotos, sakykime, egiptietiškai kultūrai kurios buvo transformuotos ir mūsų kultūrai, per įvairius, ne dievus iš tikrųjų, tai buvo hipostazės dievo, vieno dievo. Vis tiek suvokimas buvo monoteistinis apie daugelį. Ir visiškai kitos tikrovės suvokimas, kad iš daugio gimsta vienis, o iš vienio gimsta daugelis. O monoteizmas sako, kad nėra to, yra tik vienis. Be abejo, iš karto atsiras konfliktas su tikrovė. Aš dabar tiesiog dar majų ir egiptiečių mitologijos pavyzdį, jeigu jūs norite, aš galiu uždėti mažiuką filmuką, kad būtų palyginimas. Tai čia bus apie Ozirį. Šiaip labai įdomu, kad egiptiečiška kultūra, ta pati beveik yra maiškai kultūra. Egipto mitologijai Oziris buvo kuriejas. Jis buvo populiarus e, tarp žmonių, e, bet jo brolis Setas, Oziris šiandieną įkūrė Setas naktį pavydėjo ir sukilo prieš ir nužudė Ozerį. Setas padalino į 14 dalių. Ozerio žmona Izis, Izidė, sužinojus, kad vyras buvo nužudytas, ieškojo kūno dalių, surinko, išskyrus vieną, tai vyrišką daiktą, kulę. Ir surinkusi, vat, naudodama šitą magiją, suingė jo kūną. Ir kai buvo surinkinėjimas kūnas, Izidė tapo nešia ir gimė sūnus Doras, kuris yra diena ir naktis. Ir tada su Setu išvyko e, į kovą ir atkeršė Setui. Po varžybų, šiaip ne vienas, nei kitas, nei Setas, nei Horas nebuvo stiprus. Galiausiai buvo Oziris paskelbtas mirusių dievų, nes buvo vis tiek prikeltas. Ir va tas povandeninis pasaulis, miris Neptūnas ir visa kita yra irgi Ozirio atitikmas. It tells the saga of twin brothers who summoned to the underworld. They played a ball game against And uh, are sacrificed. the head of the main brother there, is cut off and hung up in a oh, tree. And a young lady comes by, uh, who the daughter of one of the lords of the underworld. Uh, Рыболтова Денисе Барвятусвили, Тапана Ща и Арбагинда She eventually gives birth to a second set of twins. Tai tie du broliai buvo paaukoti tėvų, nes iškojo nemirtingumo. Ir kadangi jinai prisilietė prie vieno iš mirusio e, dvasios, tai gimė broliai, kurie sugrįžo ir prikėlė savo mirusį tėvą. Horas taip pat buvo Seto Ozerio sūnus. Ir kai jie, kai jie buvo, kai prisikėlė, tai jie tapo Saulė ir manau, tie du broliai, kaip ir Horė, Saulė ir Manus. Horas atkiršė už tėvą, nužudydamas dėdę Setą ir tapo dangaus dievo Horas. Viena akis yra Saulė, kita Manulis. Ir viena yra matoma naktį, kita yra matoma diena kai oras skrenda dangum. Ir iš esmės, jeigu pasižiūrėti tiek Mają, tiek egiptiečių mitologija apie, e, yra ta pati. Lygiai tas pats e, Kainas Rabelis, jeigu žiūrėsime e, pradžios knygoje, lygiai tą patį pamatysime. Ta prasme, kad tos kultūros arba jos yra pasamoninės automatiškai, e, archetipiniai dalykai, ką aš kaip sakiau froidas tyrinėdamas greičiausiai būtent egiptietiškus visus tuos dalykus jisai ir sukūrė psichoanalizę kaip reiškinį sapnų interpretaciją tai dabar aš pereisiu prie judo iskarijoto evangelijos tai jodas iš karijoto taip originaliai rašosi iš yra sakoma, kad na, hebrajų kalba tiek žmogus, bet tiek pat reiškiasi iš, taip pat, kaip ir pas mus, iš ką trijoto. Iškarijotas tai yra, e, juodas iškarijotas, tai yra gyvenime. Ir kas buvo krikščionybė, tai jeigu mes pasižiūrėsim, tai yra kažkoks tai mesijas, mesija, kuris atneša gerą žinią, kuri vadinama Evangelija žmonija apie išlaisvinimą tai ir atperka žmoniją savo mirtimi. E, Judo įskarijoto Evangelija yra unikali tom, kad jinai trupučiuką kitaip apie visus dalykus kalba. Ir tai yra viena iš seniausių rašytinių Evangelijų bendrai rastų pasaulio. Jeigu mes paimsim Bibliją, tai mes prasime mirusios jūros rytinius kažkokius, tai, kurie maždaug yra apie 70-50 metai prieš Kristų. Tai yra seniausi Biblijos tekstai, kokius mes randam ir kurie skiriasi nuo tų Biblijos tekstų, kuriuos mes naudojam šiandien. Nes šiandien, ką mes naudojam Biblijoje, tai yra 9 amžiaus tai mazoretikos tekstas, kuris skiriasi nuo pirmųjų amžių pakankamai netgi kai kuriuose vietose esminiai. Lyginant su kodeks Sinaiticus yra dar toksai, Sinaus tai yra ketvirtas amžius po Kristaus, rasti rašiniai, bet palyginus su mirusios jūros vandeniais, o visom tenai esėjų e, raštais, tai skirtingi tekstai. Taip kad Biblija ne joks dievo, <laughs> o žmogaus rankų darbas su pilna klaidų, šimtmečiais ir panašiai. Pirmasis šiaip rašinys yra e, Biblijos toks oficialus, paskelbtas Aleksandrijai 70 metai prieš Kristų ir vadinasi Septuaginta. Tai yra 70 išminčių kūrinys, kur hebrajai žydai išminčiai 70 susėdo ir surinko visą mitologiją tautosaką tuo metu cirkuliavusią šitoje teritorijoje, kuri vadinosi Išraelis. Ir e, taip ta tautosaka mitologija tik vietinių genčių, vietinių tautų su savo kažkokiais tai padarimais buvo užrašyta. Bet tai yra 70-ieji metai. Ir daugiau knygų taip pat yra negu Mazurėtikos 9 amžiaus. Ir tai vadinamos apokrifinės knygos ir kanoninės kas buvo, bet Kristus, kas buvo tos aplinkybės, aplinka, kurioje gimė. Ieškojimas, e, ta filosofinė, gal teologinė, praktinė mintis kažkokia. Tai buvo 12 mokinių ir pagal netgi pirmosius ten aprašus visų, netgi pagal kodeks naritikus yra, tai labai svarbu, kas krikščionybės studijuoja su juo susipažinti, kad maždaug apie 27 vos ne evangelijos buvo. Tai yra ne tik, kad 12 mokinių jo aprašė po evangeliją, jeigu žiūrėčiau, 12 bet dar ir kiti apaštalai, kurie skleidė tą gilę anglilę lietuviškai išsiverčia kaip gera žinia, tai yra naujiena kažkokia tai iš graikų kalbos. Buvo apie ne tik 12 jo apaštalų parašė mokinių, bet dar ir parašė taip pat ir kiti apaštalai, tai yra kaip tai Dievo nešėjai e, tos žinios. E, tai iš viso apie 27. Ir kaip dabar mes gavom keturias tik tai, tai va aš apie tai ir labai taip ir pabandysiu sudėlioti. Kaip su ta istorija judaizkai yra tavo evangelijos? Visiškai neseniai ją nupirko, liko e, už 7 milijonus dolerių tą knygą National Geographic. Ką jie padarė? Iš pradžių pasiūlė pirkti kažkoks tai antikvariatų tenai kontrabandistas e, Šveicarijoje tą knygą kažkokiems tolams, niekas netkreipė dėmesį, iš pamanė, kad pajokavo. Ten vieną tekstą kažkokią tai dalį atnešė, pasakė, kad vertinga, bet pirkti atsisakė. Ten už 200 tūkstančių dolerių siūlė. E, bet buvo 27 lapai ir kiek maždaug. Ir po to visiškai neseniai, tai dabar jau grubiai prieš kokius 4-5 metus, tą knygą nusipirko e, keli fondai, už kiekvieną likusį lapą sumokėjo po 1 milijoną dolerių. Iš viso liko 7 lapų. Likučius supirko už 7 milijonus dolerių ir tuos likučius išvertė iš koptų kalbos, kurie buvo parašyti. Aš ją išverčiau lietuvių kalbą. E, jeigu kažkas turės USB raktą, aš galėsiu duoti, po to galėsite atsispausdinti, šiaip aš tos knygos nesu paskelbęs, bet aš ją išverčiau į lietuvių kalbą. Nepilnai dar ten keletą žodžių liko. Kai kurios su koptų kalba derinu, kai kurios su anglų kalba. Datuojama ta knyga yra maždaug 220 metai, 340 metai po Kristus ir tai yra skaitomas vienas iš seniausių išlikusių rankraščių. Prasme, būtent krikščionybės dokumentų, nes visi kiti ten, sakykime, yra išlikę daug e, vėlesnių laikų, 4-5 amžiaus evangelijos ar dar, išskyrus Tomo evangeliją, kuri datuojama apie 150 metus kažkur. O tos dvi knygos, Jodas iš Karjovido iš Karjoto Evangelija ir Tomo Evangelijas yra patys seniausi krikščionių rankrašiai, kurie iš esmės krikščionybės esmę, tą, kurią mes šiandien žinom, paneigia, transformuoja visą supratimą ir todėl apie juos labai mažai yra kalbama. E, bet jie yra minimi Irenijos ir kitų kolegetų. Ir tas vadinamas yra kodeks tachas. Taksas, tachas. 70 metais rasta. Aš dabar tiesiog pabandysiu paaiškinti e, visą gnosticizmas, gnosis tai yra pažinimas. Gnosticizmas tai buvo, sakykime, setiška, egiptietiška pasaulio sampratos atšaka, ką aš kalbėjau, apie kavą, apie ozerio kultą, kažkiek tai užsiminiau. Tai va, buvo tikima, kad pasaulis yra kažkoks tai kūrinys, kuris turi būti sujungtas ir atpirktas, kažkokia dieviškoji eminencija, dieviškas išiltėjimas. Ir jį kažkas tai pleromo, dvasinis pakraštys. Jeigu pasižiūrėt, tai, va, tai, tai yra Dievas visą tą šviesą minčių pasaulis ir va, tas pats pakraščiukas yra e, daiktų pasaulis, fizinis pasaulis. O visa va, ta esmė kažkur tai kitur slepiasi. Ir tai yra vadinama, kas pasirodo tikrovėje. Aš dabar jau gnostinę kalbą kalbėsiu kažkiek, tą gnostinę kalbą aš paaiškinsiu, bet tai yra santykiai ir mintis apie tikrovę. Ir viena iš pagrindinių yra aeonas tai yra laiko vienetas kaip angelas vėliau išvirtęs e, kitose kalbose, bet gnosticinėje kalboje jisai reiškiasi savokų rinkinį, kuris gyveno tam tikrą laikotarpį. Angelas, kuris tas sakramentas, šventoji mintis, kuris gyveno tam tikrą laikotarpį ir visus valgo. Tai yra aeonas. Ir po kažkiek laiko jisai išyra. Tikrasis gimdytojas, tai yra va, tasai Dievas, kuris nepažinus, nematomas, e, ką aš kalbėjau apie atomą ta eminencija, tas e, sušvietimas yra pasaulis, kurį mes matom, kurį jaučiam, kurį patiriam ir kuriame mes esame. Įdomiausia tai, kad tas eonas, kuris atsiranda, jam būdavo suteikiamas tam tikras vardas, sakykime, galėdavo suteikti Barbelo, arba Setas, arba e, Adomas, arba Jėva, arba Adomai ir Jėva kartu, dažniausiai poromis. Agnosticizmas tai yra gnosis pažinimas ir būdavo kalbama, kas pažins, supras tą tikrovę, kas sukūrė tą tikrovę, bus laisvas. Laisvas gyvenime. Tas, kas nesupras tos tikrovės, tai be abejo jis išlieka toj nesąmoningoj nelaisvėj. Jeigu tas pirmapradis momos, dievas monas, sukuria vieną pradą ir jisai vadinasi moteriškas, sakykime, Sofija. Aš dabar jau agnosticiniai, Sofija yra išmintis Tai jeigu atsiranda tik Sofija, išmintis, moteriškas pradas, jisai sukūrus demirgą, tai yra nepilna tikrovė, tai pusinė tikrovė. Ir ta tikrovė bus iškrypusi. Tai yra ta tikrovė, kuri negalėjo atsirasti. Ir tada reikia, kad atsirastų kitas žmogus, kuris sugertų visą tą demiurgą ir savo mirtimi sujungtų, pavyzdžiui, jeigu tai buvo moteriškas pasaulis, tai moteris mirdama sukurs tą vyrišką pasaulį. At, at, atkurs tą, jeigu bus vyriškas, tai atkurs tą būtent kadangi buvo, sakykime, Adomo pasaulis sukurtas, pirmasis pagal tą visą. Ir lygiai tas pats Adomas yra egiptiečių mitologija irgi, tai kuris, sakykime, atitinka kažkiek įrozę iš tų keturiolikos dalių. Vyras yra tirpsiai, sujungs. Sujungs į tą pradą ir tada ateis moteriškas pradas ir tada jie kartu susidės kaip Sofija ir Jėzus. Ir va ta animacija, ta švitėjimas šito vėjų ir sukuria tikrąją tikrovę, tada abiejai Sofija bus kaip apraiška šviesos ir šilumos, o Jėzus arba Mešija, Mesijas, bus kaip apraiška liepsnos, nors dieviškosios saulės. O tai, tai, kas šviečia ir šildo, yra moteris pagal gnosticizmą, tai, kas saulė, tai yra moteris. Ir reikia, kad kažkas ateitų ir sujungtų, atjungtų tą demiurgą. Nes ta tikrovė sukurta vieno prado yra iškrypusi savo esmę. Visiškai. Tai yra demiurgas. Gnosticizmas. Ir e, tas senasis e, žydiškas, hebrajiškas pasaulis su savo biblinė tikrovė, tai buvo įvardomas kaip Jaudobat, o šitas simbolizavo tą Jahvę. Tai yra tą žydišką dievą, kuris sukūrė visiškai iškrypusią tikrovę. Sukūrė tik tai vyrišką tikrovę. Ir e, jisai paskyrė archonus, valdytojus, kurie sukūrė tą fizikinį pasaulį, kuris buvo savo esme demiurgas. Nes moteris buvo ne kaip lygiavertė, kurioje dalyvavo, o kaip šonkulis išimtas iš vyrų. Jau, ta prasme, nebe moteris pasaulį kūrė, o du vyrai pasaulį kūrė, iš kurio iškrypus išvestinė gavosi moteris. Tai Adam ir yra molis, senąją hebrajų kalba. Pats Adam žodis reiškia molį. Tai va ten dvi legendos, jeigu pasižiūrėsim, vėl ankstyvesnė yra, e, kad ir vyra ir moteris sukūrė bet vis tiek eina pirma vyras. O po to sekanti legenda eina, kad iš vyro šonkulio sukūrė moterį. Kadangi, kaip aš sakiau, Biblija tai buvo maždaug rinkinys mitologijų visokių. Tai pilna tų vat, visų legendų buvo jo ir todėl, kad tai yra mitologijos savadas. Visos tos tarpupio civilizacijos, egiptietiškos, persietiškos, šumeriškos, tai yra rinkinys tiesiog. Kaip pasai parinktų, dabar vat, kažkas tai ir surinktų lietuvių pasakas. Kažkiek tai mes rastumėm mitologinių dalykų, kažkiek tai rastumėm realių dalykų. Tai lygiai tas pats yra ir Biblija. Biblija lietuviškai išsiverčia kaip knyga iš graikų kalbos, nes Bibloso miestas buvo, kuriame buvo spausdinami pergamentai, ant kurių rašydavo ir todėl bendrinis pavadinimas tam viduržėmio pasaulio buvo Biblija. Tai ne kažkoks išskirtinis reiškinys tai yra, tai bendras. Čia aš dabar apie gnostinį mokymą. Pagal gnostinį mokymą, va ta jėga, kuriant Adomą, buvo pavogta iš Sofijos, tai yra iš moters. Visos jėgos, kuriant Adomą, buvo pavoktos iš moters. Moteris buvo apvoktas, kuriant visą šitą biblinį pasaulį. Dar kalbama apie tai, kad tai buvo tas kuriejas, Jakar, Jahvabat, bandė išprievartauti pačią Jėvą pagal visą tą mitologiją. Nu, ta prasme, tą gyvatę, kuri ten kalbino Jėvą, tai buvo bandymas iš tikrųjų dar to Dievo ir pačią tą Jėvą išprievartauti. Ir už tai, kad jinai nepasidavė, tai jie ir buvo išvaryti iš to pasaulio e, dieviško, e, kuriame jie buvo sukurti į, kaip pragarą iš esmės, taip, nes jeigu ten rojus, tai už rojus ribų randas pragaras, kuris buvo žemė jo. Tai jie tada ir gavos nuo to pažinimo, nuo to gyvybės medžio, ant kurio auga gėrio ir blogio pažinimo vaisius, jie buvo išvaryti. Net ne gėrio, o gyvybės medis. Nes jie buvo du medžiai - gyvybės ir gėrio ir blogio pažinimo medis. Tai va, nuo to pažinimo paragavę, jie ir sukūrė tą pasaulį iškrypus. Tai netgi aš kalbėčiau taip, kad vyrai suprato, kur gėris ir blogis ir sukūrė tą pasaulį, kaip gėri ir blogį šitoj mitologijai žiūrint. Ta prasme, tai vyko galbūt kokie 4000 mečiai atgal, prieš Kristų 6000 mečiai nuo šios dienos. Tai va, tas išėjimas iš to matriarchalinio pasaulio ir atsispindi šitose legendose, kurioje vyrai pavogė tą moterišką galią pažinimo, supratimo pasaulio, bet kaip gėri ir blogį čia 30 evangelijų, e, didžioji dalis jų buvo visgi parašyta tarp 65 metų 70-90 po Kristaus, o Judo evangelija spėjama parašyta buvo apie 30-osius metus po Kristaus. Kadangi Judas iš tikrųjų pagal visas evangelijas labai greitai miršta, tai ir pagal tai, kada mirė Jėzus, tai apie 30-osius metus po Kristaus, maždaug tą laikotarpį, šita knyga greičiausiai buvo. Tai iš esmės turėtų būti pati seniausia iš evangelijų. Pirmieji krikščionys pasaulyje tai ir buvo koptai egiptiečiai. Ir visos savokos krikščionybės, tiek apie tą šventąją trejybę, tiek apie bažnyčią, tiek apie tą kaip bažnyčią, kaip žmonės, kaip kūnas, aš jums rodžiau, kas, kad tai iš tikrųjų buvo, tai buvo kūriamos Egipte. Visos teologinės savokos, visos Dievo supratimo savokos buvo šimtų procentų sukurtos Egipte, netgi trejybė savoka. Rytų, tai yra Europos imperija, pavyzdžiui, Renijos, Prancūzija, kur jau buvo mitraizmo kultas, pakankamai stiprius, tas egiptietiškas, kai kurias apalaiškas pradėjo įvardinti kaip heretikais. Bet kanonas tų evangelijų 27 taip pat buvo sukurtas būtent Egipte, Aleksandrijoje, 208 metus, kad yra 27 šventos knygos evangelijų. Visoji mitologijai yra tas šventasis kaip aukotojas, kuris paukoja ar savo gyvybę, ar kito gyvybę e, ir atperka tai. Tai iš esmės Jėzus tą auką toj mitologijai, kurioje gyveno visi apie Ozirį, apie Mitrą ir atėjo tom savokom, kad taip jisai yra tas, kas sujungs tos du pasaulius. Iškrypusi tą pasaulį su neiškrypusiu. Neiškrypęs pasaulis tai yra Sofija ir Jėzus. Tai yra moteris ir vyras du lygiaverčiai pradai. Čia yra gnostikai. Čia nėra tie krikščionys, kurie mes dabar šiandien žinom. Ir kai blogis, tas šie juda, jisai tada išdavė Jėzų pagal visą va tą gnostinę, tą maritriejišką pasaulio sampratą ir atpirkimą maritriejus, turėjo įeiti blogis. Tas Adomas, tas pirminis, įeiti visas į jį, kad būtų pasaulis atpirktas ir išgelbėtas. Tai va šitoj ekpeloginiai teologijai visoje, kur maritrėja atpirkėjas pasirodo, blogis būtinai turėjo dalyvauti, blogis turėjo įeiti visą šitą. Nes jeigu blogis nebūtų jie, nebūtų galima atpirkti viso šito, nebūtų galima sunaikinti to aeono, kuris buvo sukurtas kuriant Adomą, tą biblinį pasaulį. Judas būtent buvo tas, į kurį iš esmės ir įėjo visas blogas. Ir būtent ir buvo tas beveik vos ne pagrindinis žaidėjas visoje šitoje istorijoje. Nes jisai vienintelis suprato misiją. Visi kiti nesuprato misijos. Mokiniai, tie 12-11 paštų, norėjo Dievo, bet nenorėjo atpirkimo. Jiems reikėjo Dievo. Nes būtent kurdami Dievą, jie kūrė save pačius. Tu sukūri tą sakramentų, šventą mintį ir tada tą mintį tu valdai sukūri. Tu susitapatini ir tu esi galingas. Tai yra tas aleonas. Ir šitai evangelijai Jėzus būtent kalba daugiau ir judas apie draugiškus santykius. Dabar mes tas evangelijas, kur žinom, tai mes žinom, kad jisai mirė kaip auka už mūsų nuodėmes. Tuo tarpu, pagal šitą evangeliją išeina, kad tai yra visiškai sąmoningas asmeninis aktas, kuriame nėra jokios aukos, išskyrus sąmoningumą. E, jeigu yra auka, vadinasi, reikės daugiau aukų. Visi turės būti tą pačią auką. Ir visi turės aukotis, o tuo tarpu, jeigu tai nėra auka, iš esmės žmogaus sujungimas su Dievu ir aukų nebelieka jokių absoliučiai. Tokia esminė gnostinė ta idėja buvo. Dabar sakykim tą, kurio žodžio Euharistija, tai yra vėl tas pats aukojimas. Vieną dieną per Eucharistiją yra įkūnymas Jėzus. Jūs kas įėjate į tai bažnyčią, tiksliai tą žinote. Ir vėl vyksta tas kiekvieną dieną aukojimas. Nes jeigu jau jisai buvo aukotas, ta prasme, kaip ir nereikėtų aukoti. Tai va čia yra tie agnostiniai mišinybės aspektai tokie. Tose tradicinėse, standartinėse poro E, rašo, kad jisai, kai jūs valgysit mano kūną, jūs valgysit mano kraują, šitoje vietoje nėra šito, yra visiškai apie kitą, kalba apie beprasmybę šitų dalykų, aukų. Vienintelis, kas yra, tai yra būtent tasai supratimas. Ir e, supratimas ir amžinybė tai yra tavo ta siela, o ne kūnas. Tai, ką vat, Egipte, kur aš kalbėjau, tas sakramentum, turi būti kažkokia teiga, kuri žmonės sujungia. Tai jeigu jos nebelieka, tada nebelieka kas ta, ta mintis, kuri mūsų suvartoja. Tai į Egiptą važiavo ir Pitagoras ir e, daugelis kitų išminčių Platonas, Platinas e, mokytis. Ir visi sukurdavo po to savo pasaulėžiūrą, savo religijas. Ir tai būdavo paremta va to heka. Tai yra tu apibrėži tam tikras savokas, vardas, word, žodis, logos yra nekas kita kaip įvardinimai. Sakykime, labai lengvas pavyzdys, jeigu aš atneščiau dabar Dievo motinos paveikslą, pastatyčiau ir pasakyčiau, kad tai yra šventas dalykas, jūs be abejo patikėtumėte didžioji nu, ta ikona, kokia 15 amžiaus, 14, sakyčiau, čia yra to Vladimiro ikona pati garsiausias. Ir nuo jos 1100 žmonių išgyjo prisidėti pabučiavę. Tai yra placebo efektas. Jūs be abejo patikėt ir jūs bijotumėt net prisiliesti prie šito daikto. Bet ką aš pardaviau, aš pardaviau tik santykį. Jeigu aš nepasakyčiau viso šito, pavyzdžiui, nueičiau pas kokią afrikoną, ar dar kažkokį papasakot. Jisai susisuktų ten cigarą su hašišu ir surūkytų visą šitą paveikslą. Todėl, kad jam jokios reikšmės neturi, išskyrus mano pa pa paaiškinimo, papasakot. Ir tai yra žodžiai, kurių pagalba nupešama tikrovė. Nupešamas tavo santykis, į kurį tu esi pastatomas ir kuriame tu visą šitą atiduodi. Tai gnostiniai toje evangelijai buvo visiškai priešingai. Visiškas asmeninis supratimas ir visiškai asmeninis dieviškumo atradimas. Kad jeigu Dievas meilė, nebegali būti prievarta. Ir būtent judo evangelijoje, ta prievarta, aukos, kankinystė, netgi kanibalistinė praktika visa šita buvo visiškai įvardinta kaip apendicitas. Pasakyti tai ne tai, ko nori Dievas, ne kančios iš jūsų gyvenimo. Ir judo evangelijoje taip pat randam, kad mirties momentu žmogaus kūnas miršta ir nėra prisikėlimo e, gyvenime. Dabar jeigu mes pasižiūrėsime Egipte, Ba likdavo su faraonu ta vat viso to Egipto ta dvasia, tie visi ką lygdavo su to faraonu. Pavyzdžiui, aš Milane buvau kažkada ir lankiau ten 300 metų ten tos kankinius. Tai yra 300 metai buvo kažkokie nužudyti keli žmonės, e, arenai cirke e, romėnų. Ir e, jų kūnai iki pačio yra. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite, tai yra ta pati praktika, kuri buvo naudojama Egipte su faraonais, tose piramidėse, kuriuose įkūnydavo tą patį. Tai lygiai ta pati praktika tų mumijų yra išlikusi taip pat ir katalikų bažnyčiai. Pasižiūrėkite, pirma mumifikuotų mumijų, kurios yra pardavinėjamas kaip sakramentai. Vežioja numirėlius netgi iki pačio. Ir tai buvo pati didžiausia prekyba viduramžiais. Tai yra atveža kaulų, e, parduoda santyki ir išsiveža pinigus iš kaulus. O kiek ten, pavyzdžiui, suskaičiavo prišvento Jono galvos, tenai, e, ten pirštų kažkiek tai priskaičiavo, ten mergelės Marijos ir kitokių vinių tenai e, Jėzaus apie 40. Taip, iki pačiol yra, iki pačiol yra laikomas prišvento Jono galvos. Viena Ispanijoje, kita, berods, Italijoje ir dar kažkur. Iki pačiol yra bijos, yra paskelbta šventomis katalikų bažnyčia. Tai yra ta pati praktika. Ha, tas magijos aktyvavimas. Tuo tarpu judo kalbama apie tą maritrėjišką maždaug principą, kad kiekvienas tampa maritrėjai, susiliedamas su Dievu asmeniškai. Ta prasme, kūnas maždaug miršta, bet negyvoji dvasia niekuomet nemiršta, miršta tik tai kūnas. Tai va čia yra tie graikiški eonai, kurie atitinka amžinybę, laiką, amžių. Ir vat, tai buvo vartojama kaip savokos gnosticizme, kad kiekviena va, ta mintis, kiekvienas tas ba, tai yra nekas kita kaip varonos laikas, kuris susiformavęs miršta. Tikrovę gimdavo varomis, sižygiais, kaip bendražygiai išeiti. Čia gnosticizmas vėl. Ir va čia skaičiai 20-30 dažniausiai. Tai va, tie sižygiai yra Jėzus ir Sofija. Tai yra du bendražygiai. Jeigu yra tik tai vienas, tada yra demurgas. E, bet tai yra lygiai verčiai. Nu ir va čia va tos poros visos šitos tikrovės, kur aš kalbėjau apie tą irgi egiptietišką, kuri postuluoja save matomais e, dvasios ir žodiniais principais. Žodis tai jau yra tai, kas gimsta. Tai o tai, kas gimsta, tai jau yra mirtis. Ir aš dabar dar parodysiu tą koptišką kryžių. Vėl tas pats. Ank, tai yra ta gyvybė, kuri laikas ant tų trijų pradų. Tas senasis egiptietiškas kryžius. Tai vat visuose tuose ir buvo jungimas ir simbolika visiškai vienas prie vieno. Dabar dar pabandysiu paskaityti šiek tiek tos Evangelijos, kad Jėzus pasirodydavo tarp mokinių kaip vaikas. Tas kalbėjimas kaip vaikas, tai yra vėl tas įgrįžimas į tą pradinę būseną, kurioje tu pamiršti, ko tu buvai išmokintas. Tu pasirodai kaip visiškai nieko nežinantis, nesuprantantis savotiškai to, ką tave išmokino. Ir tai va čia yra įdomiai tai, kad, pavyzdžiui, susirinko mokiniai, 12, iš viso 13 mokinių buvo. Labai įdomu, kad su seto skaičiais, nes 12 mokinių po to, kai Judas mirė, buvo išrinktas tų pačių mokinių dar vienas. Tai buvo iš esmės 13 mokinių. Ir Jėzus įvadindavo 13 dvasia, tai šitą evangeliją. Ir tas 13 sutampa su seto tom dalim, e, kurios buvo surinktos. Ir Jėzus, kai pamatė, kad susirinko mokiniai, mokiniai, ta prasme susirinko visi meldėsi e, padėkos maldą, jis pradėjo juoktis. Ir mokiniai klausia, mokytojo, kodėl juokės iš mūsų padėkos maldos? Mes atlikom tai, kas teisinga. Tuomet jis, aš nesijuokiu iš jūsų. Jūs tai darot ne savo valia, bet todėl, kad tai, per tai jūsų Dievas bus pašlovintas. Ir tada sako, tu esi mūsų Dievas, mūsų Jėzus sako jiems, iš kur jūs mane pažįstate. Iš tiesų sako jums, nei vienas iš mūsų kartos nesupras manęs. Tai yra kalba apie tai, kad yra daugelis dalykų, kuriuos mes darome, mes darome iš inercijos, nesuvokdami. Ir tai, ką mes laikom šiandien šventa, šventais dalykais, duomos, Tai yra jokinga, iš tikrųjų tai šventa todėl, kad jums tai yra įkalta, kad tai yra dieviškas aktas. Ir jūs tą patinatės tik parodot, kad jūs esate to laikmečio vaikai. Tam, kad suprasti, turi tas laikmetis iš viso praeiti. Tada tu nebe automatiškai darysi šitą, o suprasdamas. Ir tada mokiniai susinervino, pradėjo prieš jį viduje savo širdyse čia rašo, kai jis pastebėjo jūs toką supratimo. Kodėl širdis privertė supykti? Jūsų Dievas, kuris jūsų viduje įkvėpė jūsų sielose pykti. Tai yra tavo aeonas, su kuriuo mes tos sakramentų katedra, hekata. Mes susitapatinę su ją, mes pradedam atstovauti ją, nebe save. Ir kai kažkas tai pakritikuoja tą veiksmą, kurį mes darom atstovaudami tą sistemą, mes labai blogai jaučiamės. Tada sako, tai jisai, ta prasme, ne, jų, ne jūsų piktis yra, jūs pyksta dėl to, kad susidūrėt, bandant gyventi sistemos gyvenimą, ne savo. Ir tada jisai pakvietė visus ir atsistoja tas, kuris supranta, ką jis daro, tada tiktai vienas judasis karijotas, e, bet akių kelti negalėjo. Ir va tas barbelo, tai būtent tas idėja, jinai nuostinis pavadinimas. Pamatęs, kad e, Judas šiek tiek supranta, Jėzus jį pasikviečia atskirai, jisai pasakė, pasitrauk nuo kitų, aš papasakosiu tau, tai va čia irgi gnosticizmo buvo, kad jie patrauktų, nu, prasme, ieškodavo tik suprantančių žmonių, jie neieškodavo, tą žinią neteikdavo visiems, o tik tai tiems, kas galėdavo suprasti. Tu turi galimybę pasiekti tą supratimą, bet tu liūdėsi dėl didžio sandorio. Todėl kitas pakeis tave, ta prasme, kai tu suprasi, nes pagal jų tvarką vėl 12 mokinių turės būti sumoji. Prasme, kad tie, kurie nesupranta, paukos ir jį. Ir o jisai tą supratimą norėdamas sako, kada tu man tai papasakas. Tada, kai Jėzus pasirodė, kur, kodėl tu palikai mokiniai klausė, pasakė, aš buvau pas tą kitą didžiąją šventą kartą, tai yra ateities, ir o tie mokiniai iš kartais taip ir didi, kuri geresnė už mus, šventesnė nei mes, kurie dabar neišėjo karalystėje. Kodėl ir jisai Jėzus sako, kodėl jūs mastot savo širdise apie stipriai šventą kartą. Tiesų sakau, nei vienas gimęs iš šio aeono, nei iš vystos kartos ir nedaugybė žvaigždžių angelų nevaldys tos kartos. Tai va tasai pa yra taip pat ir ka ir va sudėjus yra žvaigždės, kurias mes vadinam irgi kaip zodiako ženklais. Tie nuvežti ženklai mūsų mintyse tos kartos nevaldys, nes tai yra tie angelai, tie aeonai visi nes asmuo gimęs iš mirtingo galės tapatintis su ja todėl kad ši karta kils čia yra labai daug sutrupėjusių vietų tai vat kur ta vieta nutrupėjus kur dingęs tekstas tai jos čia pažymėta daug taškų aš tiesiog dabar pereisiu prie sapno tai vat čia yra vienas iš svarbiausių ir mokiniai sako mes matėme sapnuose regėjimuose didinamą didžiuliu altoriumi ir 12 vyrų. Visi jie buvo kunigai šventikai. Čia atsiminkite, yra 220 metai po Kristaus. Maždaug rankraštis o rašyta apie 30-osius metus po Kristaus, pagal viską turėtų būti. Tai mes matėm, visi buvo kunigai, šventikai, taip mes jų ir vardą žinojom, ir minė žmonių laukiančių prie altoriaus, iki kunigai e, dingęs priėmė aukojimus, bet mes laukiam. Kaip tie kunigai atrodė, Jėzus klausė. Jie sako, kai kurie aukoja savo pačių vaikus, kiti savo žmonas, kiti ir malokume vienas prieš kitą. Kai kurie mėgojo su vyrais, kai kurie įtraukiami buvo į skerdynės, kiti darė daugybę nuodėmių ir pažeidinėjo įstatymus. Ir vyrai, kurie stovėjo už altoriaus, tarė tavo vardą. Ir prie visų trūkumų aukojimai buvo vis tiek užbaigti ir vykdyti. Kai jie tą papasakoja, nutilo ir buvo sunerimę. Ir tada, va, dabar pats įdomiausias. Ja, čia pamatėt tai iš esmės tą vaizdą, kurį mes galim šiandien katalikų bažnyčiai nuo pat 300 metų pamatyti. Sakau, nepamirškit, 20 metai maždaug. Dar krikščionybė nebuvo net oficiali. Jėzus sakė, kodėl jūs sunerimo, tai iš tiesų sakau, jums visi kunigai stovėjo prieš altorius, minėjo vardą. Aš vėl jums sakau, mano vardas buvo įrašytas šioje ir kitoje žvaigždžių per žmonių kartas. Ir jie mano vardu gėdingais būdais sodino medžius, neduodančių vaisių. Jėzus sako, tie, kuriuos jūs matėt aukojančius prie altoriaus, tai esat jūs. Tai yra Dievas, kuriam jūs tarnaujat ir jūs esate dvylika vyrų, kuriuos matėt galvijai atvesti aukojimai yra daugybė žmonių, kuriuos jūs nuvedėt klystkeliais prie šio altoriaus. Ir stovės išliks ir nedos jokios naudos, mano vardą šio būdu religingųjų kartos jam išliks ištikimas, mano vardą religingųjų. Po jos tos kitas žmogus iš ištvirkelių ir vėl kitas tos vaikas žudžiai ir kitas iš tų, kurie mėgojo su vyrais ir tų, kurie susilaikė, iš tų, kur likusių žmonių purden, kurie netvarko ir kurie sako, mes esam kaip angelai Jie yra žvaigždės, kurios viską priveda iki galo. Ir e, daugelis žmonių buvo pasakyta, žiūrėkit, štai Dievas priemė jūsų auką iš kunigų rankų, tai yra klaidos tarnai ar betarnystės klaida, bet tai yra viešpats visatos viešpats, kuris visako dienų pabaigoje vis, bus vis tiek sugėdinti. Ir Jėzus sako, nustokite aukojimus, kuriuos vykdėte prie altoriaus, nes jie yra ties jūsų žvaigždėmis. Tai va tas žvaigždė yra ba irgi atitikmo ir ties jūsų angelais ir jau yra pilnai įvykdyti. Judas po to viso pakalbėjimo klausia, kokį vaisių ne šį kartą. E, kiekvienos žmonių kartos siela, tas ba, kiekvienos kartos virs. Tai yra, pavyzdžiui, mes pasižiūrėkime jūs savo, kas geresni buvo, jūsų siela, tai ką jūs kūrėt, miršta visą laiką. Vis dėlto, kai šie žmonės išbūs tam tikrą laiką ir dvasia paliks jos, jų kūnai mirs, bet sielos liks gyvos ir jie bus paimti aukštyn. O ką veiks visa likusi žmonių karta? Vėl misticizmas apie tą, kaip aš kalbėjau, apsikeitimą Saulės ir Mėnulio tą energiją, kur Saulė išspinduliuoja tą šviesą ir Mėnulis išspinduliuoja ir vėl susirenka ir vėl iškrenta. Tai čia apie tai. Ir vat Jėzus pasakė, negali tikėtis iš olom pasėtų derlius. Ta prasme, kad visa ta perkama išmintis yra angelas, kuriam tarnaus visas tas kartas, kurie sukūrė 12 mokinių. Tai jisai labai aiškiai vardina, kad tas 12 mokinių kūrė savo Dievą. Štai Evangelijoje kalbame tai, kad tai jie iš viso ne Jėzų kūrė, jie neieškojo, kas tai yra Jėzus ir ne Sofijos, ne išminties, ta prasme vyriško ir mo, bet jie ieškojo Dievo, kurį galėtų sukurti pagal savo atvaizdą ir jam priversti kitus tarnauti. Judas va 13 dvasia įvadino ir apie tai, kad jį smerkė ir sako, dar aš mačiau namą ir negalėjau jo savo žvilgsniu apriepti. Žymų žmonės jūsų po ir šis namas turėjo stogą iš žaliuojančių medžių. Tai yra visas namas buvo žaliuojantis medžiai. Nebe ta, ką aš sienomis, bet tai buvo žaliuojantis medžiai. Ir jo vidurė buvo minė. Ir sako, Judas, aš noriu ten pat būti, kitoj kartoj. Ir sako, oi, Jėzus sako, va tave nuvedė klaidatakiais visą šitą tavo viziją. Nei vienas iš dabar gimusių mirtimųjų nėra vertas užėjti namą, kurį tu matei, nes ši vieta yra skirta tik šventiesiems. Ir va čia nei saulė, nei menulis neturi galios, tai yra nei vyriška, nei moteriška, nei diena, bet tik šventieji čia gyvens amžinėse kartu su visais angelais. Ir jis sako, aš tau paaiškinsiu tą karalystės paslaptį. Ir va, apie tą 12 eonų. Ir sako, dabar liūdėsi, nes ta prasme tu pamatėjai tą vaizdą. Ta prasme dėl to vaizdo, kurį tu dabar matai, nes jis netitinka e, tos tikrovės, kurią jis pamatė ateity. Ir sako, tu tapsi 13. 13 tai yra, kad bus atmestas kaip apaštalas ir vis tiek bus jungtas į apaštalus ir tos, kurios tave paskutinės kartos visgi pamatys, kad tavo buvo šventumas. Mane tai stebina, kad tai yra rašyta 30-ieji, 200 metai prieš Kristų, kai dar krikščionybė nebuvo net oficiali. Man stebina, ta prasme, visos tos išvalgos. Tie konceptai, kurie čia įrašomi, kad žmogus greičiausiai, tas, kuris rašė visą šitą, nujautė, kas vyksta. Ir jisai pamokino apie darybės rytis, kurios nematė ir e, neįmanoma beveik iš esmės išdelgti. Ir tada pasirodė tas šviečiantis debesis, tas eonas, ir tie eonai tampa patarnautojams. Tai yra kiekviena sukurta mintis, idėja, tas sakramentą tampa tarnautoju, tam, kuris ją sukūrė. Tai yra supavydalinimas ir visa va, ta mitologinė kalba egiptietiška čia yra visiškai. Ir va čia yra kalbama apie Domą pirmajam šviesulį ir apie tą 12 eonų, jau sukurtų visokių. Visas kosmosas yra skirtas jiems Ir va tie šviesuliai, visi tą egiptietišką mitologiją apie tą tikroviskį. Aš labai bijau į tą agnostinę kalbą kažkiek tai įsivelti. Tai yra tas save gimdantis, e, kuris nėra nei vyras, nei moteris. Iš esmės kyla poromis, aeonais. Ir kiekvienas iš aeonų įsibūtina. Vieni aeonai, taip sakykime, yra arba vyriški, arba, jeigu tai tik tai vyriški, be porų. Tai yra demirgai, iškrypimas. Jeigu tai yra su poromis, tai yra tada tik Ir tas pirmasis žmogaus sukūrimas, to vyriško Aono e, pirmojo, kada buvo sukurta Jėva, kai buvo sukurtas Adomas, iš Adomo buvo paimtas gabalas ir sukurta Jėva. Tai kadangi buvo paimtas gabalas Adomo, tai nuo to laiko visi vyrai ieškos to gabalo. Čia vat yra taip parašyta. Ir kiekvienas atpažins tą moterį šitame gabale. Bet tai yra demiurgiškas pasaulis, vis tiek yra iškrypęs. Ir kiekvienas žmogus bus skolingas. Tai yra kiekvienas vyras bus skolingas tam demiurgui, kuris sukūrė tokį pasaulį, tam areolą. Tai yra ir visą gyvenimą išmokinės tą skolą, nes tai yra, yra vyrų pasaulis. Ir Judas tarė, kiek ilgai žmogiškoji būtybė gyvens. Jėzus sakė, kodėl jaudinis dėl to, kad Adomas kartu su kitais ilgamžiais visą laiką nugyveno savosius gyvenimus vietoj kuris ją gavo savoje karalystėje. Ar žmogaus dvasia miršta? Jėzus sakė, todėl Dievas ir sakė Michaelui, e, galingas Dievo akise išsiverčia, duoti žmonėms jų dvasę kaip skolą, kad jie už tai siūlytų savo patarnavimus. Tai va ką mes ir darom visi, mes iš esmės tarnaujame tam dvasiai. Tu tai jau ta katalikiška, jie labai žiūri. Bet vienas didis Gabriel suteikia dvasės didžiai kartai neturinčiai jokio valdovo. Ir tai yra ir dvasia ir siela. Tai yra tos tie du pradai. Dėl to likusios čia jau dingia. Visi lauks sprendimų tų problemos ir kai laikas va, tam e, saklui, tam patikėtas baigsis, tai viskas bus sugriauta, sunaikinta. Ta, ką Jėzus maždaug su Sofija baigė. Ir va ateis tas 13 eonas, laikas, kuriame žmonės atpažins tą tikrovę, kurioje jinai liks valdovo iš esmės. Pakalba apie tai, kad judui iškeltas ragas jau ir kad užtekėjo ir kad jau jo valandos paskutinės, judas išvydo tą debesį, e, tai yra tos ateinančios kartos ir ta kažkur regėjimas visas dingęs yra, aprašytas tai, ką judas matė tos ateinančios kartos. Šiaip yra Vatikano bibliotekai visą šitą pilnai, bet niek neduoda Vatikano. E, ir Judas, kai suvokdamas, paukojo tą Jėzų, kad greičiau įvyktų tas atpirkimas, bet pats Jėzus suprato, kad tai yra ne tas laikas kad laikas yra ten 12 mokinių turėti savąjį Dievą, kurį jie garbins ir dėl kurio paukos beveik visą žmoniją. Ir ateis laikas, kuriame tas eono laikas ir visa kita baigsis ir žmonės pamatys, kad tai iš tikrųjų nieko nedavė. Laikotarpis. Kodėl mes nieko apie mitraizmą ir mitraizmo paralelių netyrinėjom, kad kadangi e, Konstantinas ieškojo, kaip suvaldyti, kaip atrasti pasaulėžio religiją, kuri būtų kilusi iš sarmacijos, E, kuri buvo visiškai persunkus visą tas kultūras, tai jisai surado būtent tą judaizmą, kuris buvo visiškai priešingas tom religijom, kurios buvo įaugusios armatiškai, matriarchalinė pasaulyje ir turėjo tos du pradus visur, moteriškai ir vyriškai. Tai jis išgrynino paėmęs tą krikščionybę, sukryžmino ją su mitraizmu, kuris jau buvo kaip dirbtinė religija, nes romėnai nuo šimtų metų po Kristaus ieškojo pasaulyje žiūros religijos, kurią galėtų pakeisti, nes imperijai nebetiko tai, kad Vatikano imperijai nebetiko senos pasaulio žiūros, nes jinai iš esmės Roma tai buvo miestas, o ne tauta. Ir reikėjo kažkokios tai kosmopolitinės pakankamai religijos, kuri geriausiai ir atitiko būtent egiptietišką ideologiją, iš pradžių buvo ant mitraizmo. Pirma dirbtinė religija tai buvo romieniškas mitraizmas, kuris sukryžminus su persiškais visais maritrėlės kultais, įskaitant, jeigu pasižiūrėsim, Konstantinas save pristatė kaip Somo Invictus, Invictus Konstantinus, E, mitraizmo kulte buvo Dievo sūnaus sąvoka ir Dievo sūnus buvo Konstantinas, krikščionybėje Dievo sūnaus nebuvo, kiekvienas buvo Dievo sūnus ir kiekvienas buvo Dievo dukra, toj pirmoji krikščionybėje, toj gnostinėje. O mitraizme buvo Dievo sūnus ir tai buvo Konstantinas. Todėl mitraizmo beveik niekas nežino, nes tai gavosi tokia sintezė, sinkretizmas, suderinimas dirbtinai sukurtos su teologija egiptietiška. Tai visos apeigos buvo iš esmės mitraizmas, o visa teologija, tas Dievo supratimas buvo egiptietiškas, kabalistinis, taip sakyti. Ir visas šitas sukryžinimas daromas visiškai dirbtinis produktas krikščionybė, kurio tikslas yra va ta aš, kurioje nupiešiama tikrovė, sudedami saugikliai ir iš esmės žmogaus va tasai valdymas E, per tos sakramentus, per visą kitą, yra iš esmės šizofrenija, kurios būsena žmogus išgyvenamas tai vadina kaip apreiškimo arba religinę ekstaziją. Tai be abejo yra religinė ekstazė, todėl kad tavo energijos visos yra atribotos ir tik kai tu susiliejai su to ba, su ta siela, kuri tau nupešta, tu išgyveni tą ekstazę, nes tavo energija absoliučiai viskas nesu panaudota, tu esi išimtas. Ir tik tai tu susitapatinęs su tuo Gregoru, su ta dvasia, susisynchronizavęs, tu pradedi išgyventi tikrovę, kuri yra tik tai tavo cheminiai procesai smegenyse, bet nieko bendro su tikrovė neturi. Kadangi pa žmogų yra visą laiką kitimas ir vat, absoliutai, kadangi buvo paimti dogmas, kurių negali keisti ir sudėta mažo to ne tik tai, kad tokios pakankamai iš tikrųjų daryšio dogmas, kaip po prasidėjimas iš nekaltos, bet čia buvo mitroj, čia buvo mitroizmas. Tas pats buvo ir pas Ozerį, prasidėjimas iš esmės nekaltas būdavo ar prilietus tenai, ar surinkinėjant kažkur, kažkur prisilietus moteriai prasidėdavo, tas buvo irgi tipiška. Tai va, sudeda tokius dalykus, bet tai yra patriarchaliniai dalykai, kurie visą laiką eliminuoja moterį, tai yra pasąmonė rašyti. Ir va tokius absurdus sudėjus, tu gali visą laiką pasižiūrėti, kas nuo to absurdo nutolsta ir tada labai gražiai represinių aparatų. Tai va, įstatymas yra ta, kad baustų mus. Ta, ką mažiau baudžia, Vadinasi, jisai hierarchija yra aukščiau, bet jis tada tu gyveni ne dėl to, kad tu atskleistum save, tu gyveni, kad tu patenkintumai sistemos poreikius. Tu gyveni sistemą, pritaiko žmonės prie savęs. Ir va čia ta matriarchalinė pasaulė žiūra, apie kurią aš kalbėjau, jinai visiškai yra priešingybė. Tam šitam jis yra visiškai decentralizuota. Tikslai kiti pagaliau. Nes visose tose nesenistinėse, mitraistinėse e, bus visą laiką atpirkimas tikslas. Ekonominiai, politiniai, religijos, tai, bet netok dieve šeima. Šeima yra priemonė, kurią siūlyti galima visą laiką. Žmogiškaisiais resursais prigimdyti daugiau žmonių, nes reikia siekti šito tikslo. Darbo tu turi visą atiduoti savo 70-80 procentų pajamų, kad tu patenkintumai šitos tikslus. Ir tie, kas sėdi, jie ir valdo. Čia yra sakramentas, ta šventa duona, kuri yra Konstantinas priema iš Vitros nuima tą kepurę mitraistinę, sarmatišką kepurę, beje, ir buvo, kad nuėmė šitą kepurę, tiesiog uždėjo mums ant akių visiems. Užsmaukia ir veda kaip nerimas ir žiūri, kas pradeda matyti, tada akis išbado dar prie viso šito ir pasitikrina, ar iš tikrųjų išbadė. Tai va čia yra socialinė inžinierija, kurios labai toksai baisus aparatas yra mm, visą tą patriarchalinę pasaulėlį. Tikslai, sakau, labai lengva atpažinti. Man kilo įtarimas, kad yra dalis teksto, pavyzdžiui, va tie regėjimai ateities, kai kurie tik tai va dalykai palikti e, ir jie jau tai duoda visiškai kitokį supratimą. Netgi, pavyzdžiui, Tomo Evangelijoje yra labai tik tai tada, kai vyras ir moteris taps vienu, tada jie išvis Dievu. Nu, taip pat yra parašyta Tomo Evangelijoje. Tai yra senesnė už šitą Evangeliją. Ir ten yra taip pat daug įvūčių dingusių. Tai yra, sakau, yra dalykai, kurie buvo pabandyta atstatyti tą pusiausvyrą. E, kurią žmonės išgyveno ir pasąmonėje jie jautė, kad nemaritrėje turi atpirkti. Tai prasme, ne tu savo prisilašinęs į burną sieklos atpirksi pasaulį, bet tik tai vyras ir moteris kartu gali kurti krovą. O kol yra ta šizofrenija, tol jinai ir bus šizofrenija. Ir va tada tu įeidamas į tą šizofreniją, smegenų padarinimą, tu visą laiką išgyvensi cheminės reakcijas, kurios nieko bendro neturi su tikrovė, išskyrus su magija. Tai yra toksai kaip narkom, narkomanija būsena, sakykime kur tu sapnuoji, bet ne savo sapną. Tai va tas sapnavimas yra žiaurus iš tikrųjų, nes tada vietoj tu, kad tu gyventum savąją tikrovę išgyventum, tu tada pradedi tapatintis, kas su Jėzumi, kas su Leninu, kas su pinigais, pradedi. tai yra abstrakcija, kurias tu maitini savo gyvenimą. Ir vietoj to, kad atskleistum save, tu atskleidi tai, kas tu nesi. Kad materija, visas režimas pasaulis yra tas aramanas, ahura ir mašta, ir ta drauga ar ta. Tai vat visas šitas kūnas, materija yra blogis, tai yra velnis. O dvasia ir siela tai yra tas dieviškas pasaulis, kuris ir buvo išmestas į tą regimą pasaulį. Ir vat tą regimą pasaulį valdo velnis, ahramanas pagal mitraizmą. Ir vat maritrėja mitra kažkas dvasia atperka, žmogus sujungia su Dievu. Ir tai, bet tai buvo kaip nuolatinis kintamas procesas. Todėl bažnyčia išliko, kad tik tai gimstytų iš karto gimstytų toje materialiam pasaulyje, kuris yra velnio valdomas, todėl tik tai bažnyčiai eidamas, tu atgimsti kaip į Dievo kūną, ne? tai kaip egiptietiškos visos šventės. Bet tai yra tik tai tavo galvoje, nupiešta tikrovė. Bet čia yra tik tavo galvoje. Krovė to nėra. Bet čia tau nupieštas vaizdas. Ir va tokie va elgesio normos taisyklės, kurias mes vadinam sakramentais. Septyni sakramentai, ar ne, ir yra. Tai va ir yra tos šventos mintis, kurių pagalba valdomas visas tavo gyvenimas nuo pradžios, nuo gimimo. Paskutinis sakramentas yra tavo patirtimas. Tai va tie septyni sakramentai yra visiškai savasties nebuvimas, visiškai tavęs atjungimas. Tai yra susinchronizavimas tarp prokursto lovo, į kurią tave patirtimas. Tai kad moteris derina viską, sinchronizuoja su tikrove, matas yra mato vienetas, o ne mano abstrakcijas. Aš kaip vyras derinsiu su abstrakcijom ir per 25 metus, per 40 metų padaryti 100 procentų valdymo moterišką, motinų moterų, ne moterų vyrų, kur vyrai atsiduria savo vietoje, kuriame moteris keršė už tai, kad jos yra pašalintos iš tikrųjų. Visa šita sistema gyvena virtualiomis tikrovėmis. Tai, pavyzdžiui, paėmiau, kas dabar pas mus vertėja. Kokiam e, papasakosiu Afrikos e, populiacijai, tai yra pati didžiausia, žinok, vertė. Ir tai vat, yra pasiekmė abstrakcijų, kurių dėka yra visi sistema. Pas mus būdavo šventyklos. Šventyklose būdavo stabai. Stabas tai yra žodis stebėti. Tai pirminis e, žodis sistemos yra čia šaknis. E, čia europietiškai kalba. Stab. Stebėti. Tai va, sakykime, jeigu aš apibrėžiu religijos savokas, po to apibrėžiu, sakykime, politikos, po to apibrėžiu e, ekonominės kažkokias tai savokas, po to apibrėžiu kokias nors kultūrinės sąvokos. Ir pagal tai, kokios sąvokos nubrėžtas tavo galvoje, tu susipavidalini, susiformuoji. Tai sistema yra stabų visuma, kuri formuoja pavidaliną žmogų. Tos šventyklos yra visos uždaros. Mūsų šventyklos moteriškos buvo visos amžiaus. Pasaulis nebuvo demonizuojamas. Čia yra demonų pilnas pasaulis. Demonai tai yra pinigai. Tu dėl jų, tai yra visiškas va tuščių, bet tu dėl jų nemegosi naktį. Tu dėl jų prarasi visą gyvenimą tu dėl jų infarktą gausi. Bet tu dėl jo gausi, dėl to, kad pas tavęs yra galvoj, tai ką, tai to nėra. Ir todėl organizmas į tai reaguoja labai žiauriai. E, vietoj to, kad vidutiniškai, sakykime, žmogaus amžiaus trukmė 220 metų yra, e, streso pasiekmei mes gyvename 80 maksimum. Ir placebo efektas, be abejo, visi žinom, kad tai gyvename, tai todėl ir gyvename. Bet tai yra vyriškų uždaras pasaulis, tai yra tas ratas, tai yra tas rajonas, jeigu netgi pasižiūrėtas burbulas kurį žmonija save uždarė, ir jie galėdavo gyventi tik tai tol, kol buvo iš tikrųjų tikrieji resursai. Nes tikrovė yra žemė, yra medis tikrovė, yra saulė tikrovė, energija kažkokia išta, tai yra tikra, tai yra vertė. O va tai yra man įrodyta, kad tai yra, tai yra nieko, tuščia. Auksas nėra vertė, deimantai nėra, meno kūriniai nėra vertė. Nėra vertė, tai yra tik tai man įrodyta, kad ir aš kadangi esu šitos sistemos išvestiniai, apsupti be abejo, aš mąstysiu, kad tai yra vertė. Ir va todėl aš žiūriu, kad mūsų kalba su savo turtingumu, su savo santykių rinkiniu, kuris yra visiškai senesnis už tą egiptietišką, jisai nueina į visiškai kitus sluoksnius, kai moteris kūrė tą tikrovę. Manau, kad tai yra atsakymas iš esmės mūsų kalba, ne tik Europos Sąjungai. Galima per tą kažkokį laiką atstatyti tą matriarchatą, kaip aš sakau, bet tą gerąją prasme, motinų, o ne vyrų moterų. Motinų moterų. Ir po kažkiek laiko reikia suvokti, kad vyrai taip pat turi būti jungti tam visam. Bet kadangi dabar šimta procentų tų abstrakcijų mes tiek prikūrėm, kad mes jų nebegalim, mes nebegyvenim. Ta prasme, resursų pritrūko žemė, realiai pritrūko resursų. Todėl, kad mes viską pavertėm virtualiais dalykais. Vertė tapo virtuali, o tikrovė tapo ignoruojama. Ir kadangi mes tikrovę ignoravom, tai tikrovė pradeda atmetinėti mus kaip reiškinį, kaip žmonijai. Tai vat, kas buvo krikščionybė? Aš dabar ir papasakau, tai buvo socialinis inžinierinis modelis, kuriame yra visiškai patriarchalinis dominavimas, kurio tikslas yra religijos skleidimas ir visiškai virtualios savokos, kurios iš esmės gali gyvuoti tol, kol yra realios turtas, realus turtas. Todėl aš į krikščionybę kaip į civilizaciją iš viso žiūriu kritiškai. Tai yra daugiau iškrypimas negu kad reiškinys. Ta prasme, iš savo esmės. Nes aš, pavyzdžiui, paskaičiau tą gnostinę pirmoji krikščionybę, kuri buvo maždaug iki 150-ųjų, 300-ųjų. Po to Konstantinas visą šitą susimavo, sudėliojo visą antisimitaizmo kulto su visą tą teologiją sumiksavo ir išmetė tai kaip valdymo modelį. Nes Romos imperija po baltų judėjimo sąjūdžio pradėjo užslinkinėti. Ir kilo kalavijas to religija, tai o kita dar čia romėnų patarlė, o Napoleonas sakė, karai vykdami dviem būdais mintimi ir ginklais. Stipriausias yra mintis. Ginklas visą laiką laimės prieš mintis. Todėl mes gyvenam minčių pasaulį. Sistema, kuri yra labai apibriešta būtent romėnų e, kaip socialinis modelis. Todėl tie socialinio e, inžinierijos visi ženklai, e, ta visa reaginti akis, mitros tokia, kuria jie naudojami iki pat šiol, kas tai supranta. O mes esame patalpinami kaip skrusdėlės į tos takus, kur tu ir lakstai. Ir jeigu tu nebėgsi, o kodėl bėgti aš tai net nežinau. Bet... Todėl, kad yra vadai senovai, kad mūsų civilizacijai, tai normatiškai, moteriškai, mes randam, kad žodžių geras ir blogas nėra. Tai va tas gėrio ir blogio pažinimas, biblinis, davė pradžią socialiniam programavimui. Kas yra gėris, blogis yra visiškai emocinės savokas. Visiškai jausmas. Jo nulis proto ir man 100 procentų jausmas. Aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, žinia yra bet jin gali būti gera, gali būti bloga. Ir tai, kaip aš tau interpretuosiu, ant kokių jausmų žaisiu, bet tai yra emocijos, jausmai, nėra protas. Šita socialinė inžinierija, jinai protą šimtų procentų išjungia. Palieka tik tai jausmą. Ir visi pagal jausmą juda. Kur koks jausmas? Gėris, blogis, baime, e, nebaime. Tai yra baisu iš tikrųjų. Ir visą laiką tai bus, kadangi tai yra socialinis programavimas, socialinė inžinierija. Pas mus nebuvo nei gėrio ir blogio nebuvo savo. Pas mus buvo kitos dvi. Gėris yra gerti, kai prisigėrė, tada girtis pradėjo. Tai yra gėris. Blogis yra nuo žodžio blago ir bles. Tai yra palaiminimas. Neturime to žodžio kalboje savo. Neturim. Pas mus yra kiti dvi. Du, tai yra tikra. Kuo man patinka tam matriarchalinė, sarmatiška pasaulėčia, kad mes turime kitos dvi savokos, kurios iš tikrųjų ir centruoja absoliučiai visą gyvenimą. Pirtis ir gyvata. Žiūrėk, tai, kas tave stiprina gyvybę, tai yra gyvata, gyvybė, tu žiūrėk, žaliuot pradedi galiuoti. Ar tai, kas tave silpina gyvybę, visi lapai, viskas pradeda kristi. Tai yra irtis, plyšy. Viskas. Tai yra du tikri dalykai. Tai pas jų viskas geriau negu pas krikščionių, išskyrus, kad jie nepažįsta Jėzus. Ir e, išvardina visas savybės, tai intelektualiniai kovoje nepavykdavo įveikti nei vieno mūsų žinių, žinių teologo prakiždavo, todėl kryžiaus žygiai buvo. Krikščionybė nei vienoje valstybėje netėjo taikiai, nei vienoje valstybėje. Nuo 30 iki 99 procentų kablis 9 gyventojų būdavo išžudyta, kur krikščionybė. Pa, pavyzdys 99, ne, kokia tai 100 procentų. Tai yra Centrinė Amerika. O visos, pavyzdžiui, tos savinas. Karibai. Karibai, tai žiūrėkit, ten 100 procentų gyventojų per 70 metų. Kur rusai dingo? Kur jos dingo? Yeah. E, ir jie 100 procentų į dangų paleido. Tai yra gydytojas, pas kurį aš ateinu ir matau, kad 80 procentų pacientų miršta, aš pas jį neįsiu. Krikščionybė yra gydytojas, pas kurį 99 procentai, tai kartais ir 100 miršta. Nu, ne kartais, bet dažniausiai. Tai aš neįsiu. O kad tai yra sistema, tai yra, yra daugelio surinkta, sinkretizuota ir kaip socialinis valdymo modelis tiesiog gimė. Ir sustatomi saugikliai, kuriame protingi žmonės išjungia o ne protingi palieka. Nes protinga tu į sistemą nepastatysi, visa sistema pradės buksuoti. Tu jau, kad pradėsi viską, kodėl aš tai turiu daryti. O tu jau, kad tai parašyta dogma. <laughs> o dogma buvo sukurta prieš 5000 metų. Ir dabar vienintelis atsakymas, kad šita sistema neužlūštų su visų žemės rutuliu kartu, yra moteris. Šimtas procentų vyrų turi būti pašalinti iš ekonomikos, iš religijos, iš politikos. Šimtų procentų. Šimtas procentų turi būti moteris. O to, kai moteris susitvarkys per 75 maždaug metus, per 2-3 kartas, vyrus reikia gražinti, nes vyrai, nes tai yra funkcija. Tu jam įdėjai programą, pasakėjai, kirsk tą mišką. Kaip žvejoja, žvejoja ir žvejoja ten 5 valandas ir jokių problemų. Arba ką paskaitam, arba tai 50 valandų tenai, o galiu visą gyvenimą pralakstyti tenai. Jokių problemų. Tai tu jam pasakėjai, vardai ten, daugiau negalim sakyti, nes nesuprasi, ir eis. Ir tie, kurie sutapatino tą sistemą su blogu, žudė tos sistemos atstovų. Ir tai buvo ir bus. Ir niekuomet nebus kitaip tose sistemose, bus geris ir blogis. Viskas. Apie gyvybę ir mirtį ten nėra kalbama. Ten eina kalba apie dviejų alkoholikų atsisėdimą ir aiškinimąsi, kuris iš jų geresnis, kuris blogesnis. Ir tas, kuris turės peilį, bus geresnis. Jeigu tu esi gyvybėje tu aplink save nesėsi pirkti. Jeigu tu esi blogio gėja, tu sėsi aplink save tik blogio gėja. Viskas, ir visi tave vertas. Tu esi blogio. Negali, ta prasme, sąmonės lygis yra visiškai kitas. Negali dviejų dimensijų bastymą protauti, būdamas keturių dimensijų lygiai. Jeigu tu susitapatinai su dviejų, be abejo, tu Visas pasaulis toj hipnotiniai būsenai, kuri yra sukurta e, mhm. Konstantino kaip Dievo sūnaus kultas, kur yra krikščionybė, judaizmas ir islamas socialiniai eksperimentai. Mhm. Tai jie ieško ir bando atrasti visokie New Age movementai, judėjimai, visokie Pulavatskojas, visi Sibirė ten, viskas yra bandymas tą sutvarkyti. Tai nieko bendra yra socialiniai inžinieriniai projektai iš esmės, kurie yra sistemos keitimai, niekas bandyti. Bet visa sistema yra vėl vyrų kuriama, ir tai yra vyriškos sistemas, ir aš esu labai ramus, kad jos išsilenks. Nu, nu, taip. ir aš tiksliai žinau, 180 metų yra maksimumas, kas duota žmonių, ne tik žmonių. Nes visas dabartinės modelis yra sukurtas Vokietijai, socialinės inžinierijos, kurio kūrė Jungas, kurio e, Wittgensteinas ir kiti ten labai garsus. E, o tiek Rusija išvežus tos inžinierius, tos mokslus pabandė kopijuoti, bet tai, kas kopijuoja, nesuvokia, ką jie daro ir todėl jiems nesipasta. Tai kad tai yra kopija. O kopijos kopiją padaryti kaip trečią vertimą padaryti ir tu skaitai nebesupranti, ką jie ten rašo galiausiai. Patys jie nebesupranta. Todėl aš labai kategoriškai visiškus baimės žiūriu. Iš tas jų mokyklas netgi ir visą kitą. Todėl, kad aš žinau, kad tai yra socialiniai projektai ir išlaikyti tada ir be abejo atsakyti. Gnostinis principas apie pirmąją krikščionybę, kur moteris ir vyras, tai tai Krikščionybė be moters ir vyro, kaip tų, kurie yra dieviški, tik tai abu kartu yra nesuvokiama. Todėl tas patekimas, kur evangelijai, tai va ir buvo mesijo patekimas. Jeigu moteris jį būtų nepatekusi, jeigu jie nebūtų, ne, šitą misijos nebūtų. Nu, pabandyk dvylikmečio paaiškinti, kad rembo nėra. Ir vat jeigu tavo sąmonė bus dvylikmečio, tai be abejo tu tikėsis, kad yra rembo. Tai vat mes ir tikim vėjais, kurie yra iš esmės imperializmas perimtas, kaip Dievo sūnus nekaltai prasidėjęs iš mitraizmo, iš egiptiečių literatūros, kai tuo tarpu mes matom priešingai, vyras moteris eina į gimdą tikrovę, kuri iš esmės yra simboliškai vaikai, tikroviškai. Neoma, daroma. Nėra kitaip, visa kita yra abstrakcija, visa kita yra šizofrenija istorija, tam, kad tu tikėtumai, kad egzistuoja rambo. Ir be abejo yra placebo efektas dar toksai tikėjimo, kur net mediciniškai yra įrodyta, kad 60 procentų vaistų žmonės pasveiksta vien todėl, kad skaito receptą. Todėl, kad tu perskaitai, kad tau tai padeda, tai tas chemijos fabrikas tavo vartoja savo organizmą. Ir tada, kai tu pradedi skaityti, pradedi tai veikti. Todėl, kad žmogaus sąmonė, tas hata, tai yra sąmonės aktyvavimas. O dabar mes prašojame malda, pavyzdžiui, tėvė mūsų, sveika Marija, ten karta, ir yra procesas. Jeigu mes pasižiūrėsime tiek į kritietiškai kultūrą, tiek e, itališkai, tiek e, azijatiškai, šitą prasme, graikiškai mes randam motyvas, pavyzdžiui. Motyva e, tai yra, jūs matėt, pakabukas e, kažkoks, tai kur koja tam pasveik. Jie yra maždaug 4000 prieš Kristų motyvas surandam. Yra tie stebuklai, kad pasveiko ranka, kad išgyjo tam. Tu turi kamienės ląsteles savyje. Kamienės ląstelės tai yra statybinė medžiaga. Genetinė informacija DNR apie tavo atvaizdą kaip žmogaus saugoma yra DNR. Tas DNR stato tave pagal tavo atvaizdą. Ir jeigu tu savo atvaizdą sugriauni, tu be abejo pradedi griūti chemiškai ir visai kitaip. Ir niekas nepadės. Bet va tas stebuklas yra, aš pamačiau, aš aktyvavau visą DNR ir mano kamieninės ląstelės atsistojo į savo vietą. Bet tai yra dvasinis savo paties sukūrimas sieloje, jėgoje ir tada visas persikelia į kūną. Bet tu turi išgyventi stebuklų. Tai tu turi pamatyti savo atvaizdą, sveiko žmogaus. Bet tai tu turi pamiršti, kas tu esi, nes tu dabar esi išvestinė to, kas tave sukūrė su vidumi. Tai yra santykiai tavo su kitais žmonėmis, tai yra santykiai tavo su tikrove, kurios pasiekmei tu esi. Kai žmogus nebesiblaško tarp gėrio ir blogio, o pradeda išgyventi ir suvokia, kas tai gyvata ir kas yra mirtis, tada va, tai yra tas atvaizdas, kuriame mes įeiname į tikrovę, kaip gyvybė, bet kaip mirtis. Ir va tas gyvybės įėjimas tada yra pažadinimas tos prigimtinės gaivališkos jėgos, kurią magija iš esmės užrakina. Magija tai yra tai dalykų, kurių nėra, tai yra tavo sąmoningai. Ir be abejo, magiškom apeigom nu, aš galiu padaryti kažką tai, bet tai yra iš viso nesąmoningai būtybei tu tą gali padaryti, kurią atimta pasąmonė. Arba iš esmės sąmonė atimta ir palikta tik pasąmonė. O melo resursai, melo resursai, ta prasme, kaip jūs galvojate, kada jie baigsis? abstrakcija yra nepamatuota su tikrove. O matas tai yra motičiais, kaip motina. Tai jeigu abstrakcija nepamatuota su tikrove, nepasverta, kaip ant tų plunksnų, jinai visą laiką bus melas. Ir iš to, ką tai neša, jeigu mano tikslas be abejo buvo mirtis, tai aš rezultatą turėsiu mirti. Jeigu tas buvo gyvata, gyvybė, aš be abejo turėsiu išvestinę. Tai vad nulis yra mirtis, o vienas yra gyvata buvo visa tikrovė. Ir matas tai yra gyvybė ir mirtis. Ir abstrakcijos yra begalinės. Bet jeigu jos bus pamatuojamos kaip gyvybė ir mirtis, mes labai greitai visuomet turėsime pagrindą, tą e, išsėmimą, sakykime, to. Mes kaip vyrai neturėsime išsėmimų, bet moteris tai yra ta svarstyklė, kuri tai padaro. Man šitų nuliukų, vienetukų, gyvybės, mirties, mirties, gyvybės, mirties, gyvybės, mes turėtume pateikti moterį. Ir moteris kaip filtras turėtų išmesti alkoholą. Todėl, kad pojūčių, kiek mes turime, kiek moteris, mes nuskriausti pojūčiais esame. Pas mus mažiau pojūčių, o pas ką mažiau pojūčių yra, mažiau tikrovės suvokimų. Dar mažiau operatyvinės atminties mes turime. Iš karto minimum 70-90 procentų tikrovės. Ir tai yra vagystė tos gyvybiškos jėgos, kurią jūs paukoja tam, kas tą tikrovę jums piešia. Yra tik tai didžioji tikrovė, iš esmės, kuri talpina absoliučiai, bet tą didžiąją tikrovę mes atpažįstam pagal šitos du dalykus. Jis ateina ir sako, ne žmonės svarbiau sistema, nes sistema neša gyvybę, ne žmogus. Ir jeigu tu prie sistemos neprisiderinsi, vadinasi, tu turi dirbti. Bet šita sistema yra ištestinė sistemos mirtis. Ir kadangi aš labai esu ramus, tiksliai žinau 180 metų pagal anglės dioksido ir deguonio santykį kraujyje. Tai yra mūsų Žemės planeta. Kadangi tai yra vienas didelis organizmas, gyvas organizmas, ir jisai pasiekoji mūsų kaip bakterijų kažkokios kolonijos telkinio, kuri nu, nubrėžė savo sistemas, yra ir labai natūraliai išvestinė gali būti. Arba kita na, tokia pat natūraliai išvestinė, bet aš sakau labai aiškiai suvokiu. Moteris yra būtent tai, kas labai greitai gali. Aš taip labai atsakiau. Bet yra kaip yra dvi baimės - gyvenimo ir mirties baimė. Kadangi mirtis absoliučiai nieko nereiškia, nes mes nepažįstam. Tu prasme, jūs jos nepažįstat. Tai yra tik tai iširimas kažkoks tai. Jis nulis, o kadangi gyvybė absoliučiai reiškia, šiaip didžiausia baimė pas mus yra gyvybės. Todėl, kad mums įrodyta, kad mirtis yra pati didžiausia baimė. Ir tada mes bijom gyventi. Yra vienintelis dalykas, kurį gali atskleisti, jis yra plastika. Tai. Šičia dabar kaip po Dievo. Kaip Deivė. Deivė motina, Dievo vyras. Sakykit, prašau, senų iki O tai iš tikrųjų kardinaliai. Visiškai, ta prasme, aš skaičiau Akvido įstorijoto evangeliją, tai yra senoji krikščionybė. Vyras ir moteris kartu, kuria rodo. Mhm. Vyras ir tai yra pirmoji krikščionybė. Tai yra ta gnostė, kuri sukėlė tai, kad buvo prieš tai sukurtas pasaulis kaip vyrų ir jisai yra iškrypęs. Ta krikščionybė, kuri buvo ta pirmoji, ją pašalino, tai va ir buvo tie kankiniai, iš esmės tie pirmieji krikščionys, kurie va tą idėją tikėjo ir užjudo įskarijoto evangeliją vien turėjimą Nuo 350 metų prieš Kristų buvo mirties bausmė. Vien už tai, kad rasdavo tą knygą, iš karto sudegindavo ar kad cirke suvalgydavo žvėris. Vien už turėjimą. Tų vat nuostinių evangelijų, kurias aš perskaičiau. Vis tiek ta sistema, jinai ruošia valdovus visą laiką. Ir ta sistema gyvos, nes jo ir paruošia patikėti žmonės. O šita sistema, jinai bus tik tai dalis tos sistemos, kurie ateis, kaip užkariautai. Ir tada tik tai belieka, su kom tu tą patinsi su ta sistema ar su ta sistema. Ar nenorės nei tos, nei tos. Jeigu nei tos, nei tos, išvestinė bus ta. Ir todėl aš labai visai kitaip į pokarį žiūriu. Atsakingi yra vokiečiai ir atsakingi yra rusai. E, be abejo, kas jas finansavo, tai yra dar trečias <laughs> klausimas. Tai yra ta hipostazė, trejybė šventosios, nematoma, kuri supavidalina ir leidžia jums įvokti. Jo, nes tu su, sukergi, sunaikini, pasakai, kairė blogai, dešinė gerai ir apibrėži kairę ir dešinę. Iš tikrųjų skirtumas, a? O prieš ją kažkas. Jo, ir dabar bus stipresnis tas, kas geresnis. Tai va kanibalizmas, va tasai, sakramentų kanibalizmas po trupučiuką atsiliepia mirtim visame kame. Ir be abejo, tikrovė, kadangi yra gamta, jeigu tai bus gyvybė, gamta aplink gyvybė. Popiežius, jo misija. E, tai yra pagal bažnyčios apibrėžimą, kadangi buvo 12 sostų, apaštalų, 12 mokinių yra, ir jie buvo lygiaverčiai visi. Su laiku vienas sostas suvalgė kitą sostą, trečias suvalgė ketvirtą, penktas, ir taip visus sostus suvalgė šitas sostas. Ir liko tik tai vienas. Konstantinopolis buvo paskutinis, šiaip liko dar tokie Maskva, Konstantinopolis, Antijokija, e, Turkija irgi ir Aleksandrija ir Jeruzalė. Tai yra penki. Ne, ne, ne. Bet čia yra jau kitas. Ta prasme, jis įtakos beveik neturi, jis yra armenai priklauso dabar katalikiškajam sostui. Čia kita istorija, kadangi armenai, aramėjai ir arabai yra ta pati tauta, kaip ir žydai. Todėl jie labai greitai priekį. Kadangi jos Nabokdinozaras ištrėmė 70-osius metus prieš Kristų, po to persikėlė į Samariją, tai va ten jie ir atsikėlė. Armenai yra tie patys žydai todėl labai greitai priėmė krikščionybę ir tai buvo pirma istorijoj valstybė krikščioniška, nes tai buvo judaizmas, krikščionybė, iš esmės sąvokomis. Nežiūrint į tai, kad tie tikrieji senieji vienas buvo e, mazdaistai, e, Zoroastro galima Kadangi, kaip aš minėjau, į persai sumaišė viską ir asirai. Tai, tai be to toksai panemonas buvo. Panemonas irgi kaip reali asmenybė istorinė, buvo Ponto valdovas ir tai Ponto išskaitas priklausė Taurijai. Jo viena duktė ištekėjo už Sarmatų valdovo, jisai buvo giminė su Agriga ir tai Sarmatė, tai bus senasis Lietuvos pavadinimas, tai vat, lietuviai todėl ir kildina iš Palemono, nes tai yra reali istorija, tik tiek, kad ne iš Romėniškos pusės atėjo, ne iš Nemuno, o iš Dunojaus, Donos, prašau, pusės. Ir Palemonas buvo e, Jeruzalės, kaip ir ne Jeruzalės, o provincijos visos šitos taip pat laikinas valdovas, apie 40-osius. Jos jo dukra buvo ištekėjusi, berods iš vieno iš Herodo. O jisai, berods, buvo vedęs irgi kažką tai iš Herodo. Herodo. Herodas buvo Izraelio ir Jeruzalės karalius. Ir jisai vedė žmoną ir didelė tikimybė, kad kadangi giminiavosi su visom karališkom giminėm, ir dvi karališkos atšakos buvo viena, kuri buvo pusiau karališka, tai Herodas, o kita, kuri buvo tikrai karališka, tai buvo Valdovino giminė. Ir jeigu jūs paimsit pirmosius amžius, ten Flavijos, Aleksandriečio žaros istorijoje parašyta, kad Jėzus buvo romėnų kareivių vaikas. Čia yra pirmieji ankstyvus šaltiniai, randami, kad tai buvo romėnų vaikas. Tai didžiulė tikimybė, jeigu Jėzus iš tikrųjų buvo karališkos dinastijos valdovas, tai jo tėvas greičiausiai galėjo būti Palemonas. Kadangi Palemonai priklausė Armenija, todėl Armenija labai greitai ir priėmė krikščionybę. Bet tai yra Palemonas tas pats, kurį mes turim Palemoną O tai koks ryšys yra su lietuvišku dabar? Tai man aš jau pasakojau. Jau daugtėjai išnekėjau iš formatų valdovų. Visgi, ar ne? Taip. Ir čia tas ryšys ir, ir liko. Taip, mitologijai greičiausiai ir atsispindėjo, nes tai yra realios, taip, Palemonas pirmasis ir Palemonas antrasis. Tai žiūrint į tai, kur gyveno Palemonas pirmasis, kur ką valdė, tai labai didelė tikimybė, kad jisai galėjo, jeigu iš tikrųjų Jėzus giminė karališka, kad jisai ir buvo tas romėnų kareivis, kuris ir užteisė nuėjo į vaiką. Tai šventoji dvasia. Požiūris į popiežių, vos vos. Šitas žmogus, e, imperatorius, nuo Cezario laikų e, Egipte tai buvo visą laiką nuo naujosios dinastijos, nuo to, e, kad vyriausiųjų žinių yra pats chronas, tas įkūnymas visas. A, čia buvo tai, kad tai yra Dievo sūnus ir visos tautos kūnas. Romai, tą Cezaris kadangi pirmasis jis bendravo daug su egiptiečiai, tai Cezaris tą patį padarė, pašalindamas vyriausiai žydį, kuris vadinos Pontificus Maximus, tai didysis tiltininkas pažodžiui, ir Cezaris tapo religinė galva, kadangi su Kleopatra draugavo. Ir pagal tą egiptietišką reformą jis padarė šitą reformą, tapdamas religinę valstybės galva, susitapatino, jis ir valstybė tai tas pats. Ir vėliau Pontificus Maximus, Cezaris, tai yra karinė ir religinė galva, e, kadangi gotai Gojai, atėjus Sarmatijos, visą demontavo šventos Romos imperiją. Tai ir tai visus tos politinius valdovus nužudė ir išgaudė visus juos, karūną išsintė į Konstantinopolį. Tai pontifikus Maximus, pašalinus imperatorių paskutinę apie 500-400 titulas perėjo po, Rom, po Romos sunaikinimo berods 495 metais vandalų. Ta titulą, kadangi karūną išsintė į Bizantiją, ir panaikino Romą kaip imperiją, kaip perima visą administraciją gotai, gojai, mūsiški, štarmatės išėjus. Tai ta galva pontifikus maximus, visi jau apie kadangi e, linija buvo pasakyta vienintelė, kuri veiks šitą sarmatiją ir gotus yra krikščionybė, jie jau suvokė, kad kario jėga nebeįveiks. Tai buvo e, visi didikai, romėnų tie senatoriai, vaikai tapo viskupais ir kardinolais, užėmė visas pozicijas ir oficialų titulą perėmė popiežius pontifikus Maximus e, apie penktą amžių ir nuo to laiko tai tampa pasaulietiniu. Ir ne tik pasaulietiniu, bet to didžiojo tiktininku, didžiojo žinių. Ir per tą ideologiją buvo suprogramuota įsikloti, kur ta ideologija jau kaip karne buvo permesta į visą pasaulį kadangi tai buvo literaizmų karinė poema. Ir jinai iš esmės yra centras, tas religinis, kuris va tas didysis pirtininkas, didysis būrėjas ir yra popiežius. Kadangi buvo daugiau to paremta viskas armata santykiai su dora. Ir buvo teokratinė, tai buvo šventyklos, kuriuose buvo trijokos. Sadyklos, kuriuose stabėdavo gamtos virsmas ir pranešdavo sužemdirbiams, kas reikalinga visą šitą kalendorius laikmatis. Nes nuo to, ką laiką matoji, buvo kuriama ta tikrovė. Kitos buvo žinyčios, universitetas lietuvių kalba išvertus. Trečias buvo tokia kaip alkai, kur ten būdavo visokios atlygos, darbo šventės ir panašiai. Ir tai buvo centruojamas gyvenimas, tik tai apie tai. Bet tai buvo visiškai nuo tos vietos, kur tu gyveni. Centras būdavo tik tai ta vieta. Ir tai būdavo sinchronizuojama, suderinama pagal dorą, ar matą. Ir išliko todėl egiptiečių kalboj mat, matas, plunksna ir visa kita. Bet kai jis ištikdavo krizę kažkokią, tai tada būdavo pereinama prie kitokio modelio, kur būdavo arba išrenkama kelių žmonių, bet specialistų. Nu, pavyzdžiui, aš imu graikų polius ir visą kitą kaip pavyzdį. Ten ta sistema buvo visur ir ją radome prašytę. Buvo tos vis tiek religinės tarybos, kurios tvarkydavo, o reikalui esant būdavo patikima tą problemą išspręsti tos rytės žinovas. Ir jeigu tai, sakykime, karinė problema, tai be abejo iš karto būdavo renkami geriausi kariūnai. Ir tas teritorijas, kuri būdavo įvelt didelį konfliktą, būdavo pavadinama moteriškų vardų ir vyras būdavo paskiriamas valdovu kariniams reikalams. Kadangi krikščionybė niekur tai gynėjo, tai visur mes matome tų valstybių gimimą, todėl Lietuva iš tikrųjų turi tūkstantį maždaug metų, nes jinai atsirado kaip pasiekmė karinio susidūrimo su krikščionybė. Tas pavadinimas moteriškas ir vyras valdovas, o iki tol mes neturime. Iki tol buvo tas armatiškas. Ir visur, kaip krikščionybė plito, taip atsirasdavo tas. Ir mes tai, ką tą žemėlapį turime, mes turim karinį žemėlapį, kaip krikščionybė plito. Ir kaip tas regionas priėmė krikščionybę. Ir niekur, 20 procentų Europoje, iki 30 maždaug. Kai kuriuose rajonuose, o čia daugiau Jotvingus, galbūt nežinau, pusė iki 100 procentų, iki, ne iki 100, iki 100 procentų gyventojų buvo žudyti. Bet ši šitai teritorijai, e, tarp Danijos ir tarp Bulgarijos buvo žudyta 34 Vienintelė kurtaitė tai buvo arija, šiek tiek versijos, bet e, penktam amžiuje. Bet vėliau 1066 metais Vilhelmas iškrautojas normaliai pasamdyti šiaurės vyrai naikino ir panišką anglosaksiškų kraujo praleimų taip pat. Ta prasme, krikščionybė visur kraujas - 340 procentų. Kai kur 100 procentų. Bet čia liečia jotvingius konkrečiai, lygiai liečia, galus liečia, lasus liečia, indienos šiaurės, centrinės Amerikos liečia netgi ortodoksiška, bizantiška krikščionybė, sakykime, užvalo taip pat profesionalius atnešusių krauju jarmakininką, nu taip pat. Kadangi tai yra karinė ideologija, jinai iš savęs yra karinė, jinai tai yra sukurta karo fanatikams. Tam, kad vykdytų pontifikus maksimus Dievo sūnaus Kristų. Centras būtų Romai, finansinis. Ir visi tą labai gerai daro. Arba Bizantijai buvo kitas. Tai kad visą tai tarpusavį kariavo, po to įvertė į Maskvą. Lietuviai. Rusija sukūrė lietuviai čia jau yra 17, 16, 17 amžiai. Ir visur tos maritrėjos, e, toj vyrų vizijose yra teismo diena. Čia yra Olimpis paskutinė teismo diena su anglų dvasios to ir švarstyklėmis, ant kurių bus pasverta kiekviena siela, kiekviena dvasia, kiekvienas logos žodis. Čia yra maždaug 1400 metai prieš Kristų. Bus kiekviena siela pasverta, e, kai ateis moteris persikūnės ir tie, kurie bus blogi, bus paversti keulės. Tai visi tie evangeliniai įvaizdžiai, kuriuos jūs pažįstat, tai jūs galite pažinti juos galitinę. Tai, tai va visą laiką buvo kalbama, tai yra kalbama apie sugrįžimą, kuris atpirksta. Bet sakau, todėl, kad vyrų pasąmonė yra įprogramuota, kažkas ne taip, kažkas netvarkoja, kažką reikia daryti, reikia maryti. Ir kuris, kuris vyras atras išsprendimą. Ir aš aiškiai suvokiau, <laughs> visi suvokti turėjo. Tai prasme, moteris yra atsakymas. Negalim iš kirpimą sukurti tikrovės, gali tik tai toliau iš kirpimą gaminti ir tas įvyksta. Ir va čia va, tas maritrėjos pavaizdavimas, kaip ateina tiek budistinės, tiek krikščioniškos, tiek antišnitralistinės, jis yra vienodas. Visi tada krikščionybės vizualiai, vizualizacija yra visa paimta iš mitros. Tai, kas buvo mitraizme ir kodėl tai yra socialinis visiškai e, inžinierinis projektas. Ir labai įdomu tai, kad senoviai, va čia yra muzikų, ar ne, dar kaip man atrodo, Tai aš noriu pasakyti, kad pavyzdžiui, apie tūkstantosius metus buvo reformuota popiežiaus Jurgumo kažkelintą. Solfedžio, žinot, ar ne? Ja, ja. Ir solfedžio pas mus yra do, re, ne, do, re, mi, fa, sol, le, si, ti, ti, do, ar ne? E, ar septyni beros, ar ne? Tai yra atitinka tas septynias dienas. Septynios dienos tai buvo įvesta pagal mitrą. Pirmą kartą sekmadienis buvo pradėta švęsti 300 tai 22 dar krikščionybė nebuvo kaip valstybinė religija įvesta, tik tai apie 350. Konstantinas įvedė sandai Saulės diena, e, mitros kultas, ir tai buvo su mitros surišta ir net Vatikanas to popiežiaus rezidencija mitros šventyklos. Ir e, apie Sy. Pirmą kartą buvo padaryta reforma popiežiaus, buvo pridėta viena nata, o 17 amžiuje atsiranda Sy, kuri tapo Ky tai 17 amžiuje. Bet buvo šešios natos ir jos buvo ut, re, fansolia. Ta prasme, tam, kad būtų laisvas judėjimas oro. O šitas, jisai sugriovė tą atvaizdą, netgi kažkokį tai pasamoninį. Todėl muzika tapo šiek tiek vargingesnė ir apiplėšta, pasiremant solfedžio. O ne šit, ir va šitas yra vadinamasis ut, quentet classes. Yra draudžiamas ir katalikai ir viso kita bažnyčia išmetė šitą. Bet tai, tai ką jūs girdėjote, egiptietiškas dainas visas. Aš dar va, todėl aš noriu pabaigoje uždėti tas kvantitlaksis, kur paremta to dainavimo. Todėl bažnyčia, kai kurias paliko dainas, aš tik žinau, kad tą dainavimą atkūrinėtų dėmesį šituo. Senoju, protestantai ordinas tapo oficialiai apie 1500 metais, mhm. kai katalikybė buvo panaikinta ir jinai nespėjo suleisti su jezuitais tokia šaknis kaip tą didžiąją Lietuvą. Žydai nevalgo kiaulienos ir vištos. Taip, taip, taip, taip, taip, bet čia yra pasakytas. Jo, jo, čia, ne, bet čia pats gyvenimo pasirinkimas. Pažiūrėkit, kas rašoma, e, jo bus pasidaromas kiekvieno gyvenimas, ta prasme, ir teisėjai į vakarą. <laughs> To, tie gyvens, reiškia, su šito visi. Ta prasme, visa mitologija yra, sakau, teologija paimta egiptietiška, ta prasme, krikščionybė yra šimta procentų sakykim, tą ir pavydalas paimtas e, šitas. Labai stipriai, ypač įvaizdžiai, vaizdiniai, paimti mitraizmus. Taip, kad nieko originalaus tenai nėra. Nežiūrinti, kad krikščionis visą laiką ginčysis, kad tai yra originalu, todėl kad labai sunku prisipažinti, kad tu esi neišskirtinis. Tada tenka pripažinti, kad taip visa tikrovė yra daugis, kuris viską susijungia į vienį. O monoteistas, jisai asmeniškai jau yra užprogramuotas ignoruoti visą kitą, pas jį ten atimta kažkokia, labai norėčiau, sakau, Freudo ir Jungo tyrimus apie tą žmogaus pasąmonę, bet ją negali, negalėsiu gauti, nes kartu su Hitlerinės Vokietijos visais kitais tyrimais jinai viena dalis guli Vokietijoje, nu, Amerikoje, kita Rusijai. Ir e, tų, kas va tą būtent religiją, tik nuolat iš esmės išpažinėjo